уйрылу. Вылихе шелоне шинчен кірліне, яничек хулана кайса пәлсе келчі. Әне бұхағансем пурте поляксем мін. Кашны икшер вагон баны. Хуралда немешсем, пуре вун билік салдакпа пір офицер. Салдаксыне карабинзем бана, офицерін пистолет пур, Хурал бушлыхне штокмын десі Хэйвал Хейвел Кеннингсбергра журал заюсне амыжы халі де ұндақ бұрынать. Вылехті ене эшелон тыван хулыне каймалыне пілсен, штокмын сывалса ждетченех госпитальрен духса хурал начальнике болма келішне. Чынақта, уншын кирлі жынзіне ұқшасын мелле бұлнынде. Анчах тыван зембе тел булас тесе, шамрык офицер укша тыман. Мен жухлі ыйтна, шавын кылар Шуғышлары Кальтенберг іздені крапыртлан нельцень. Пуйзы шеш жерде чарын садыдыр. Вара пыжалса мазырақ хуралі мәнебе хамыр алыра бөлі. Ун пүшінчі хыюллы план жүральчы. Атрада ерце бырагансем шав ба келішіш. Кындыра бачы хүшін, Конрад отряджы пуйзады цейлме балыртны станцына тухса гайры. Июлін вадыр бірімі жінче, шандалық ирденбек пәл шула тухсан шуладухсан шумыры цех тықса ячче. Курадыри, туры да хамыр майлы, шүтлеме тытыннче пірремыш ротаримыз каражы. Пызык хулана шидечен пире шузадаздас тер бөлі. Разъезд вырманы жынжы бұданзаларад. Шәр бук йывышизем чугун чулпа юнашарах кашлашы. Тебір енче станций жүржібе ұнда шлегенсем валли туны шевер тұрыллы бүртсем партизанзем кунда теттем булзан шитреште лапсырка евішсе майне пырзатачыш. Аншавлар, челімде андурдыр, азырғаттарчы болковник. Команда памазыр вармандан антуғыр. Кәжек кындыр енчен правуз шығыртны үлдінчі. Пирене шылынақши, хумханашы партизанзем. Лыпкын кәцедірір, Эшінзан Кальтенберг падінчен шығынушы келмелі. Выл тақшанақ разъестра, лапландарать Турханов хумханма бұшланы жынзене. Станцы жүрджінжен васказа тухна дежурный чарны чарныченех машиниста жызылды тарчы. Ундан пірден бір чаплы вагон батне бычы. Аслы вахтмын гундай ыйтрывыл тамбурда драган салдакран. Кунда куперен сіксе тухры вермаш лейтенанчы. Сана мінгерлі. Штокман лейтенант яжбе телеграммы келчі. Парха кунда мәнчирашы телеграммара алдыне тосре лейтенант. Тархашын симіз конвертты таржы дежурный. Телеграмма үлдімдесе журнал жіне алып барыр. Офицер кыдартны вырына алып конверда журса телеграммына вулама бұшлары. Малданах выл хыйне хый лып кыдытнычы. Анчах телеграммына вуланымай, унын көжісем чарылчыш, алысем чытреме тыдынчыш. Симес худ чіне жібіштарза тухнă телеграф ленты жіне немешле шапла жирнычче. Вуны бинде твачыр аллултымыш эшелон хуралін шефне штокман лейтенанда. Сирен командына шанчык сыршынсем Шак телеграмына илсе вулазанах эшелона Фаербах гауптштурмфюрер алдыне барырда хывыра пыхын садраган салдаксине пурне де гестапына илсе бырыр. Астывыр пәршин да антарны болдыр. Тарзан хывыра выржывы хыденчи закондырых ответты таратпыр. фюрер Гроссман. Эх, тада хәмәтленне әмет тадылчы, чунданах күренчі лейтенант. Тывады жулда пәрреде булен аттянене курастенетчі. Эш тухмары. Ма телейзер телейзір жиебі. фюрер кундай Улжынна үйтірі итрывыл. Пуыз килесекет мелли залра ех, туллиех, везеншеве гаупштун фюрер булас. Пидет искерін бақсаларат, игесехет кайрах килжіште нигамада канышпамашы. Хый гамне каламары, анчах эсир үйтнышын шавы бүлдесі шутладып, ебылдатры дежурный. Ефрейтар, пәдем хурала пәршіре бұқса строядырат тезе штокман станция жұртне кірзе кайры. Залра эсэсовецембек тумланны партизанзем, чын-чын фашистсем евр курнас тесе юриех ирденеше. Перезем шамрык пассажир кызынес шипшынашы, тепрезем хыды жавлаза картлавыляшы, вишімішсем пір жере бұғынзатыны да шулла анекдотсем калаза ағылдадашы. Чынақта, камда бұлейін везем жинесін азабықны бұлсан, таврара мен бұлса пиде тимлен азыр хазатынне курны бүлетчі. Кальтенберг таундах. Вăл аллисене çурым хышне тытында каллле малле утса жүрет. Штокман тюрех унумне пырсатычче. Гер гауптштурм фюрер! Шартыбек чеш барса каларе вăл. Эбе вылехе эшелонне хураллаган команды шефе, çак теле хăйл Сасардык сазардык çухырса ячы Ун сасыне илтсен, картла выляган салдаксем гына мар, пуиске целараган пассажир земде чалтсиксе дачыш. Хайль Гитлер, тебір худ фашистла заламлары штокмын. Телеграммыра мен галан неде, эсі ху камиккен неде лайық біледіп, терік Альтенберг. Фюрышын жын жаш элемезір шабы жас вырынне, сәдев барза келе гаястеріне, Пулжым пәттірінде, чытреме бұшлары лейтенант. Сәдев не де білет. Ах, кам режим ана. Штрафной батальона ярашшеғінде. Ундан мазар жіне десі пәр удым гына ждеші. ане дарғашын. Анне йывыр жирлене. Шавынба величен тепреде бұлін курза юлас келчі. Йөре, он жінжен гестапыра қалаза барын. Пойыза дыт садырасмар документсене парзағы варда ху кузене хулана илсегай. Автомобиль вокзал умынче кетсе Эни сене жутлаза духас теместери? Вахыт чук, шула ба бір че жиртніха. Үтлашын умаях пусса мерр буле, Мышкалаза кульче Кальтенберг. Чибер калашыр, сехірленсе үкрі лейтенант. Эбір эрнебе айны булзанда пір пусса де бұса Документ чаплы вагонра, хывыр бұрза иледірі, е кунда илсе келсе барасы. Пірлі ғайы бар, тәрі Ондан Ондан юлькенне жаврынчы. Оберштурмфюрер, салдак сене манғышын илсе тұғыр. Партизансем залран тухса чаплы вагон патнче стройра драган салдаксем патне пычыш. Хурал уставра гытартны ергебе улшынчы. Вара партизансем поста тачыш, чынжын хуралчысем станци броне бронетранспортер жіне бұрзаларчыш. Шулне лайық біледірі, рульты цалараган яны чыкран ыйтрыш токмын. Кашны гунах иквичі ход шымырттерзе жүредіп, кескен хуравларыз дэнік. Бандитсем маши. Фюрер шарынчен бандитсем шер шухрымран бұрын зайырдеші, капайланчы шофер. Кучапланде, килжембек туре лейтенант. Кынырла дабын маджынахақ шикленеші, анчақ кашсерен самая хирденме бұлдарашы. Партизан зен елі жапла. Янчик кубыра жынчен парабеллум кылар загыдатты. Хам жұмра жак тузым пур жүхне, әбі тәнжере партизанзем пурри жүк кешінчен них шанда жоғышламан. Сәт туда. Ерінсе пықрыунчне штокман. Чәрі партизана курман хайысы. Курсан түрек емдеп не дулдарса хумалла. Сирнешкел тылри паттырсене пілет бір. Тәріс, ырлары болсазыба. Шеш пыжале хыватланде, шабақта сыхланма кирлешінжен манас болмаш. Хулы кундан инчеи пирін васкамалла. Тада херх тран илсе шидерме бұлдарадып. Апла болсан вештер ырхывырттырақ бронь бронетранспортер разъестран керлетерсе тухрыде вырмана бұрза кәчі. Хура стенабек тараган евішсе майынчен партизансем чупса духасын дуйнат. Шавынба немішсем пыжалезіне пеме хадырлесе дытса Штокмын час-часах шофер жіне бұға-бұға илет, анжақ яничек ним бұлманбекех лыпкынлар забырат. Ку ыттызіне де самаяқ лыпландарма бұшланытчы. Сасардык автомобиль тұрмысыне чіреклеттерсех чарын сатычы. Мен пульчы, шартақ секреш токмын. Авы, тағжы шул урлы пызық каска хуны. Эзер ларырға эп кайзабығам, тезе яничек кабина ұжынчен тухрыде каска батнелле утры. Немешсем сывлама чарынны беге пыксаларчыш. Зденек каскаватня çитрĕ, ундавралла утса çаврăнчĕ, ундан ăна çул шинчен йывандарса яма хытланса пăхрĕ. Анчах пӹрени ытлада йывыр булмалла, вырындан та тапранмарĕ. Ирексерех кайылла таврăнмалла пульчĕ. Сысназем вырса илчи яничек. Камзем? тәлінчі лейтенант. Сысназем, дедіп, вырманғыларма каяшы де, лашы чықымлазан, піренесіне ұшта келіні ұнда бұрақсақ варашы. Шул жінжен евандарза ямазыр иртсе кайма жук. Салдак Сенегалырға евандарза ячыр. Каски евыри, аптраса үкіріш Юман каска, пиде евір, анжақ пур бірле пырзадытсан, канава яма пулетчі. Эбі шудатса дырып, терізденік фары шудызіне каска батне тілізе. Шивыхра нигамда жуги? Эзір кама кдедір, үйтірізденік кедесі кетместіп ха, каскана партизансем бұрса хуманши. Сире телекреде візем каныш памашы бұлі, тарықса кайныбек бұлжы шофер. Юре, кайалла таврны біреппен, тен ирчен хыюларақ шинзем дубыныште, пирін вали шулушса хурыш. Кайалла таврынма бұлдараймасты бебі, асын лейтенант. Кунда шер гажас тедерім, Штокман шак чырсыр гестаповец хыйынчен мышкылан не тем темпикех тарықса гайры, Анжағына хиріш нимте тупса Вырмандан нигам да тухманны самая хутландаржы. Вара выл тек хыравжы ятне илсе ларашын булмары. Кабина ышынчен тухрыде салтаксыне шырян мағушжы. Айдар, чанчы выл. Шав бірінене шул шинжен ярар. Немішсем шурым хышне шакрыште, шулурлы вырдаган перенене шеклестесе пәшкінчіш. Шабах шак вғытра, кашизы лыжа хватлы залп янратса Салдаксем шәреді күнчіш. Шамрык лейтенант чудык мен вырына пырынсадар махытлан пахначы де, май келмері. Зденік автомобильне пырса тадах шудатре. Вара вырманда садыны партизан сенчен пірі она да перзе андарчы. Тухыр, команда паче Савандеев. Тереслер, вилнібек болса вырдагансем шуги, пур булсан персе вілерір. Пур де вилні болсан шелден тұғынны тумдерізіне ғывзайлыр де, виллисене чатлық вырмана кертсе бірағыр. Кунда мен болса иртнене немле ерде ан кыдартсадыдыр. Евешсем хушинчен сиксидухна партизансем шак приказа пурнышлама тытынчыш. Чиста мухта варман хужизіне. Ырларе шариан затона янечек. Хывыра пана задание пиде тимле пурнышларыр. Хамырда савынат пыр. Унбатне утса бычы Савандеев. Көвечшене отрядын пірремі жэжі. Онышлы бұшланны іш керек камада хавасландарать. Стан циременле планрак дартны бегех пулса бырать. Эбе шак тыманасыне ларца тухнны чух, Кальтенберг пәдім пойыза хыяллыне тытса партизан партизансыне вагонсем шине лармаз сигнал бачы. Халі ларса пәтреш болмалла. Поисран юлас мар мардезен манан васкамалла. Турханов бек телейлешін шершінче урық щук та Мен дума жутлат шавнатывать. Унын ялына хынать. Кәвешненет бұдарзады Мары Савандеев. Хыюллы тада әжелайық э, білет. Ағы ұшта унын тейлейі. Ну, манын васқамалла, сывы болыр юлдашсем. Тохтырға яничек. Автомашина патне чупсабыджа херлі хереслі сумкы жакна мачырова. Эбі тесерінбе бірлі бұрадып. Янина, она жармақытланжы Савандеев, әсі э, де перепрақса каясшыны. Шарды врачын шабы жуышта хыдырақ керсе каять, шавында болмалла. Варшавыра епле хаярча бүжізем бұлза әрдесі каламазырақ баллы. Эбі күнда юлзан сұранланнызене кам бұлыжы. Кунда да алуысалар мажутламас біршке. Переде врач сывлышпеге керлі бұлі. Шук Иван Петрович, унда кирлерех, сывы бұлыр. Савандеев немдечін мере, пушнечи крыде салда салдагезен веллизіне вырмана жеклезе кайган партизанзем патнелле утры. Вара иянина кабина ошне керсіларчы. Юн Юндара гана гугілі глядеші. Яничек автомобиле кайалла жавырса, разъезд енелле керлеттерчі. Туссем пулышныбе. Краков, Польшыри хулазен ашы. Варшава візен амышы теші біляксем. Кутерезінде. Варшава тенджері пызық хулазенчен пірі. Выржечен унда пір миллиондай бин шин бұрынна. Вӹсем тыван хулана чун жіререн юратна. Оны илемебе мухтанна, Чапне шүлден шүле шеклендерме Илемепе Илемебе чабе вара чынныбех пурне детеліндерні. Шр шинче Париж икке, пӹри сені шинче тепри висла херринче. Тене ют шыршызынчен килнне туриссем. Августан пірремішінче Турханов отряжы ларзабыны поезд Польша теп хулипатне в житрі. Вылехе шылонне вишіміш шулжіне ежінар. Приказ пачы диспетчер товар станцин пушлыхне. шеф, тере станции начальнике булза коммунист. Эбер санитарий инспекции келесі кдетпір. Вылікчерлік тиене пуй станция варлазах варма бұлдарадь, Вара инспекции тадах бере айыплі. Вислы леш енчі чугун чулзембе шығын матуны ветка жіне заярзан мін леші. Унда бұшлықсем нехшан бұрза кімен пәчік раз ессем бұр. Шавында чаран сатыдыр. Шак шухыш диспетчера келіші. Чынақта, шав шыл состав куш күрман туқса тұқса қайдыр бере худ, тері Вара схема жіне пықрыде, Паванзгов шеви деген Мазарбай унашар разъестра пір буйста чуккене курса, вылихи шелонне шавында шивілме чарындар жұтлары. Шапла подпольчик пірін паттыр сем шыбақ тул жұдыла сумен шав вырына пырса чарынчыш. Партизансене пойысшинчен андарса хварма пиде майлы вырын пульчыку. Хевелдуғыш енче иевішлар садулдарны католиксен мазаре вырман бек кашлазаларадь. Кондырда кальвинистсен мазаре. Хевеляныш енче шүрттертлартман парлаксембе касман рашазем. Коштаяккарах православитен нетыдагансен мазаре. Тавраллах мазар. Туррайнен икенчинзем шерле унашкал вырындан мадры жащы. Шағын бақта бөлі, вылікті ене шылын пырса жарынны жүх, разестра салда кете мәрі. Вара партизан зембе шығыну дытма уйырны делегат түрек чаплы вагон батне бұрза пароль смахызыне каларі. Үргаш болдырып панове. Мишеміш вагонра пужар тұхны. Полушу керлі мәрі. Эбіріна хамрақ сүндердімір хуравларыш партизанзем. Кәрір шеф бағалаш бұғыр. Шакна партизан отрядне ерце браганзем вагоны жынжен пурделып кынақту хрыште делегатпа тыванла далаш жыш. Шивыхра швапсемде, візен таршиттір жіземде курынмашы. Отряда хандарыр да масар жіне кірсе бұдарыр. Унда сире хамыр юлдашсем кетседрашы. делегат. Комендант вғыжы хевел дугичен урамра халық віргішме пушлазанах антифашистсем мазар жіне бұрзабыдарны тванезем батне келембек кедуза сире хызен келесіне елзі газа вырнаштарыш. Штаб валли ефтихи ате ятлы вырыс пупен шүрдінже вижі бүлімбе путвал луйырса Шар хадірізіне де ұндағы тезі ғаймалла. Пупе шанчықлы шыны, Тұрханов. Турханов. қырмыш хырмыш бақ пиренпе Ына бұла концлагерден тарны вырысем темеші хутта вилімрен чылынны. Шанчықлы жын. Турханов сигнал барзанах партизансем шерянчыш. Вырынды подпольчиксем візіне тірлі склепсембе иевіштімізем хушыне ушкынын-ушкынын илсе кайса пыданма бұлышыш. Тада шурсихе трен, разъестра әнезем мағырнызыр бұшне урых ним сасыде үлденмей бүлчі. Вара пойыза малла кыларза Хевел тухичен поляксене пропусксыр урама кылармашы. Комендант вăхăчетени çапланде. Ша вăхăт пӹтсенех шинсем хăйсен хулленхи эчесене тумады тăнаççы. Рабочисем мастерской ттеррлле баскашы. васкаççы, зем кандура, херарымсем пазара да магазина. Камта пулин лайхрах сына запахны булсан, вірхіне уйрымах чечек шихи на шинсем йышлине азырханы Кунда хирарымсем школ шкул шүлінчен тухман ачасем де темін чухлех. Вәсем хуратум тумдирсем тұхынны да католиксен пыра-пыра кереші. Вара вилді ларт лартна херес умне тұрса турра келдіваші. Ундан хысембе бепірле хула жыннызем евір партизанзене партизансене мылынар урам илсе дирайне бұдарма майкелмен хэш бұжалзыне игі грузовик, катафалк шіне дейеріш. Шапла кындырлачен Турханов отряджы воля районенчи антифашистсен хваттерезембе кел жүрчізіне пырза вырнашры. Штаб пуп жүрдін жешлеме бұшлары. Радиостанции сатри эрех подвалне вырнашры. Командирзем хыйзене подразделені зембе, тада уйрым боетсемпе шихуну йиркелерщ. терле сигналсем пирки калашса татылчщ. Ева радио башығынса партизан юхымен штабне иге саспаллыбе више цифрырат таракан радиограмма бачы. Шихуну темеші шекунтлыға шеш пыче. Шабақта кирлі жерде радиограммана радиограммына терезонланса тебір зехетрен ответлы шифровка бачыш. Ына Барсуков алып усны. Эзир коткыз задание онышлы бурнышланы пере Тені генерал радиограмминче. Партизан зіне службы ячбе тавдывадып. Пирінешсем фронтрадан забырашы. Гитлер шәрі Украинарада, Беларусиреде, Литварада ним ерге жагать. Херлі шар темеше жерде висла херрине духре. Сандамир баденже шивурлы кашса сулахай жиранра плацдарм дуры. Шабахта сирін шивых вғытрах совет шарыбе пірлешме май келме. Шаанба хывыра хушныш яланхи бігек тимлі дуза Херле шар шивхарса шитне. Партизансем бұрса вырнаш нашырден түрі шулпагаяс пулсан вун билік километрда болас жүк. Анчах візем хушынче анлы жив Тада хула давра немішсем тарын эшелонлы оборона хадырлене. Миллион шин бурнаган хулана тытса илеси шымлыш маржав. Нумай выход херсех шабышмалла буле. Шавна білсе Турханов пәдім отряда шәне условизембе паллаштарма хушы. Фронт шивхарса келіне хула жыннызем тесесіне. Сесмезір. Шевел дұғыш енжен тубызем кімсірдетіне көнен шәріне хілдінечке. Окупантсем де хуларандарашы. Малдан цивильный швапсем васказақтарчыш, ундан шару чрежден учреждениесіне хуларан илсе тұқса каймадыдынчыш. Шавна курса поляксем савынашы. Харзарисем пужажы клереш, хышысем фашистсене саспах варжашы, чихы юллисем вара чишка кытартсах юнашы. Сывлыш херсешитне темелле, шунмалли ябала хула туллы ех. Пәчік хелхемренех пызык пушар хыпса тухма булдарать. Анчах ергелле шинсем вуд кварба Партизан Партизансен штабенче де лай хадерленмесер пер операция де тузайр термелле мардизы ешінчеш кындырла иртсен хетре, вокзал енжен, бомба журылны жүхнехебек хватлы сасы кіріслетрі. Ундан пыжалзембе пулеметсем шадырдатны, гранатасем шыр чытретсе журылны илдензе кайры. Мне білдерет гу, чүреже патне чупсабычы Турханов. Швапсем воль районже облавы туматыдан жеш пуле. Уншумне пырсатычы Ева. Темле шав, иккеленчі полковник. Краевый шармыскара дума бұшла сенжен зықланмалла. Хулара вишіміш конынде швапсыне табына сешінжен зымақ тері делегат. Миколайчик Чикпе бұр Комаровский еші авантюрисенжен темде кетме бұлад. Варшавына херлі жардан маларақ тыца илестезе, візем қылар мада бұлдарашы. Турханов темскер калашынчы анжағына евы бүлчі. Бұғырға бұғыр, Алдыне ураммалла тысса кышкырса ячывыл. Хиришлараган шурт алыгынчен, конфедератка тохынны шамрак шинзем чупса тухрыште, нех жие армия Краева тизе кышкырса, анадалла керлеттерсе быраган грузовик айне гранаты ывытрыш. Курдыри, полковника чавсыбе тертті делегат. Гранатта шофера влерчі пулмалла. Грузовик сазардық сылдымалла пырынчы чул хүмешім пыр сатырынчы. Шав замантрах кузыфра ларзабыны немеш салда шыре кіріш. Конфедератка дығынны жамрықсем везене пистолетран пере-пере үгерме дыдынны чешеш, фашистсем айне гайне выртрыште, автомат жізембе шадырдаттарма тапратрыш. Табынагансем капла бұлза дұғаса кетменші бұлмалла. Граната грузовек грузовик кабинінжен дұғаған офицера шивыға чупса сақ персевлерчі анчах хыйде çавсамантрах шӹре тюплетсе асфальта юнба хиретрре. Ытысем пистолетчесенчен пере-пере кайылла чакма Турханов çапăçакансем мишеннине шутласа тухрре, нимешсем вунщиччен пулнымен, паляксем вуниккен. Шабужу пушланзанах пилик фашистпа више поляк шәре үкіріш. Пăшалсем ккерслетме пуçласанах, халы хурамран чăлпар гына шивықри Пӹррисем биялық сіне ұшса чымрыш, тепрізем карда хүме ұрлығашса сатра бұданчыш. Тротуар жіне пӹчче кача çавăтса пына хирарым шеш юлчы. Хыды Хыда небе ним тума пӹлмесăр вăл тыткына наган шаршыны евер аллызіне çүлелле жіклері. Анчах куғына шылмары. Фашисенжен пірі малдан амышне, ундан ачине берсе вілерчі. Аюй, пірін низіне влерсе бітереші кызем, хыды болғанса Юкреева. Итлерға полковник, Варшава халхе, чынахах вастане галарзан сирін мэнь думалла, ыйтры делегат. Шабы жумын не санаса дараган Турханов нимте ченмері. Табынаган сен әші саманцерен ябықланса бұрад. Ағы візем тыватын шеш үлчіш. Немішсем саққырын. Кам шиелі тухасы біргі икленмелі жүгінде. Конфедерат зен вілім вилімбе әвілесі шеш үлчі болмалла. Анжақ кәтмен шерден пұл ұжуды Пожалсем кірслетме пушлазынах, Соколовпа разведка и иге боец не бұрзаданычы. Халя везем тротуар жіне сіксету хрыште, шивықран чупсайыр деген немешсене пір харасах виша автоматран шудындармадыдынчыш. Эш капла буласа пыляксем семде, немешсем декетмен чубылмалла – фашисем хызене кам табынныне те тавшырса илеймеріш. Пірізем түрек шере берзі те тепризем кайылла жаврынса тарма пықрыш те май келмері, партизансен пуллизем пурне те хуза житріш. Вара урамра хулашынны зембек тумланны више партизан пушне пір чері жындай улмары. Гитлеровецем юн юхтарса вырдашы, конфедераткадығыннызем шивықрик шуртсене керсе жуғалчыш. Ағы берін хурав. қандықран Тұрханов. Турханов. Партизанзем яланах ирклікшін кірежеген халықпа бірлеп бүліш. Вастане пушлансан. Кажа хиреш бәдім құлыбек шабы жүхерсе кайры. Павстанецем чималдан полицибе жандармери учаттыгысыне шемірзе тікіріш. Шар зәмбе хыш бір заводсен, хеш пажаллы дабын жүш тәрлі тәррлле учреждениесене тустарчыш. Ундан вислы урлы хылны киберзембе вокзал пристань таврашсене тада шар казармизене туртса илме хытланса бұхрыште усы булмары. Везем пур детені бебірех немішсен әл юлчыш. Чынақта, Макотуфри аэродромба воле райончи пызык заводсем баденче шеребех юмахри паттырзембеге хаярын Шабахта краевый шарын уйрым паэзем, хызем умне лартна задачызыне пурнышлаймарыш. Вара тебір ирхине фашистсем хестене түзеймезір, пұр тете чакмабышларыш. Млынар ураме павстанисен тілінже пулны біргі, Турханов отряже малдан хигун шабышыва худшынаймары. Разведкана кайны боецем гына ташманба темеже хучэнь пергелеш Шитменіне павстаны бе штабебе э, шығынма май келмен біргі, хыш вырында жабышмалы де паллы булмары. Штаб хушнебе э, Соколов краевый шарын бе э калашсапға шынчы. Анчах мынгымылы улбут хуша ывілесем совет партизанезен шығыну бе тіл болма келішмеріш. Ним да шук. Кирлі сведінізіне партизан хызэн вае бе пүштармалекрі. Шаванба пур еннелледе разведка ямалла бульчче. Хейн пәчі кушкынебе чималдан Соколов таврнчче. Воля урамнчи больницу мынчы ынсыртран кавальский поручикпа курсакалашрым, пілдерчі выл. Шабы жура манны салдаксембе офицерсене больницына бұрса вырнаштардым дері. Аманнызем нумайы, ыйтры Дурханов. Чынныне калашын булмары. жын бұшланны шабы жура шеш, шыршин ұтла халевесем кундалла жагашы. Эбі вастанемен лепушланны жінчен итрым. Июлін ширім дватымы жінче, шара ерце бұраганцем пылхавгаларма ежіннамін. Тебір күнне жау ежінова Лондонри эмигрантла правительство Ирланы да бұр Комаровский генерала мін бұр влажа хиялыне елме ғушны. Әнер херлешар кундан алы километрда Висла херрине тұқсан бур Комаровский майловығы читнене пелнеде де бушлама приказ паны. Ковальский поручик саверт партизанне хайзен плане берги ытлаши калазадыман. Шабахта Соколов унын павстанец сэне ерце бұраганзем мне метленнине аванақ Реакционер сен бур Комаровский шарын Варшавына херлешар шар бұрса керечен немшсенжен турца илсе, Миколайчик правительстве ялдыне бамалла Эмигрантла правительство членезем шула духма хадерленнемен. Лондонри аэродромра кетселара Візем кунда килсен Польшыра иге влаштені тапранза каймеші, Ун йши хрушлык щукха. Люблин равыхытлыха ішліген Краёва Рада Народова ятлы влаш организыр бұшне Польшыра урых немле влащ та бүлме. Астывыр, Варшавына херлі жарсыр бушне урых негамда ереге каларайме, тері полковник. Ларудыру педекіт кысланса житрі. Маншут пайы бергунда жабышны Польшы халықне мар. Ул бұтқы жазымбе реакция реакционерзіне шеш бұл жасын дуйнат. Шағын башак ирсіреші худшын итчен, Хывыртра хуларан тухса каярмаржы, хыды хумханма бушланыне пытарса тымазыр ыйтры комиссаров. Херлі шар шивхарса житмезірі вастани бұшланы авантюрба бірекінде, Шабақта отряда хулараны илсе тұқса кайма васқамаламар, пірін малдан Польшыри партия мен дума жуғышланы не білмелі, тәрі Турханов. Үттізім ұнба келішіште Замполида рабочисен партиян теп жібе шығын мағушыш. Малашне мен двасы паллымар болзан да партизанзем алу салармарыш. Шав кунах, штаб начальникін әшізіне тузабыраган яничек вишіміш ротты ергелеме дыдынчы. Унда тыткынрандарны совет чинниземсір хулара бұрынаган коммунистсем тада партире дыман антифашистсем бұғынашы. Шәне ротына юлек аллыне бачыш. Хулара шабы рамба неміш пелегаторезем радиостанция жыраза дубасынчен храсы тупсасында пұрбірех келсе табынас шук. Шавынба Турханов партизан юғымен штабебе хыюлынақ Анча Анчах отрядын повстанецсембе пірле шабышма кирли, кирлі бірге онда да татса каламарыш. Малдан план не білме тұрышыр. Варшавыра пылхавғыларасы бірге командывыне херлешар командованебе калашататылман. Шавынба вăл Совет Союзінчен пулшу кетме бұлдараймаш. Эсир пире незем пурінчен ытла рабочизем, шагешшіне епле бұхныне тепленрех білдерір. Тенечі Барсуков генералын шифровкинже. Юлашки радиограммына вулазаларна чух, тулдан немшле калашны илтенсе гайры. Кальтенберг чәлхе дытса келнімін. Штаба вермар майорне не Хый совет партизанизем патнемар, краевый шаралы нелекне бүлдезе, выл малданах пиде манчы. Шағынба пүліме монашлын пушак качыртса кәчі. Анжақ сәдел хушинче шерлі шар полковнигеларныне курсан, тәлінсе хытсах кайры. Мәнгу! Мистификаци мари! Кушысыне мұчылаттар Совет шәрі кунда часах шидес эсир чішке, сиксе духрыр. Турханов Турхановына пуган жіне ларма партизан сен штабинче. Совет шәрі кунда халех келес шук десе сирекам галары. Тытканри офицерін хучысене пықса дұхнымай ыйтры полковник. Вұл нигам каламазрақ баллы. Эбір хел лармазыр вырыссымбе шабышма шутламанчы. Херлі жар вара езірмен шутланыне бұқсадымаш. Кирлі болзан, пырлармазырақ вислы урлы кашма бұлдарадь. Тереде Турханов допрос тумады Майора клопшток тесечнешімін. Вұл Штагел генерал-майор штабынче ішлеген аслы офицер болны. Кальтенбергна Павансков заставинчен тытса келні. Уны мінже оперативлы картыра павстанцем ұшта жабыштыне теплен кытартны. Допрос вғынче немеш майоре вастане бирги Варшава гарнизонен штабенче мен не пыдарса тымары. Бур бе Окулицкий генералзене вастане бұжарма жын вржаше теревіл. Эбир кундан чагаз умынчеш Варшавына краевый шаралыне алдыне барсақ Хал Халі барсақ варма юрамаши? Юрамашев! Пирен вырысыне вислы херенче жарсадратмалла. Хулана поляк сеняллине барсан оборона тытасы пәттірі. Шавынба ирксірек пылғава пузармалі кет. Хулара вастане пушланасыне немеш командывыне пәлней. Пәлмезір, он бірге бір поляк сенбе малданақ калашсададылнычы. Хулана краевый жаралыне халымар, хамыр жағазумын тен паны болсан, Миколайчик правительстві кунда Люблинри ПКНО килечень маларах персе житмеллечче. Вара хірлле шарын Варшавына пирден мар, поляксенчен дуртса илмелле булатчы. Совет шары краевый шарба жабышма бушлани, вырысыне хыйсен сэмбе хирштерсе ярасы каламазрах паллы. Пәдемеше бур Комаровский басаячы. Поляксен уншын явап тытмалеге дех. Каму мінче, фашист чине тұрықлаза бұқса үйтір Турханов. Фюрер умынче, Варшавына авалхи Карфаген шобик дед. Фюрерына ішсе андарса, хулаларны вырындан пушы хир туза хумахушны. Поляксем хывырашын дерзен. Унбек хырушлық шук, берешін дерес тесен, бур Комаровскин, пәдім Варшавы халықне хеш пыжал валешсе барас бұлад. Анжа хуналлинче унашкал шар шук. Изирштан біледір. Шак пылғава пирін разведка поляксембе пірле хадырлене. Шабы жуғы жан була Сибир кешеш, візем пирден итман. Әнен Әнеңместір бұлзан хывыр ұмырда вырдаган оперативлы карта херіне шырны легендына вуласа пағыр? Карта херіне веде саспалы зембе жапла жырны. Вастане бушланас умменнь паляксен аллинче мменнь буре çакын йышши хеш пыжал пулнă. Минометсем, вунулты, çымыл тупысем, икке. Танксене пемелли пыжалсем, çирым тăхăр, пулеметсем, çр тăхăр вунь икке. Агнеметсем, вăдăр, карабинсем, икипинде улчр çирым тăхăр. Автоматсем, улчыр аллы çитчче, пистолетсембе револьверсе, виші пинде сағыржыр херах ултты. Танк айне гранатты зэм. твачыр ултты, бемелі пемелли зэм. херах твады пине яхын. Хулана юн тықса шабышмазырақ краевый шар алыне булсан варастен болсан, эсир ун алыне міншін шавын жүхлі шар бадыр, ұйтры полковник. Неміш майоре уншіне тенгерзе херлі жарба шабышма, шыппын галаревыл. Вермахтпа краевый шархушынже шығыны бұл нештан көрінат. Бур Комаровский графпа хирі шабжаган ерце цебраган СС обергруппен фюрере фон Дембах Желевский иккішіде пір еқран дұқнынжен пілме булат. Тавансем хушынже немле вұртынлықта жүкке каламазрақ баллы. Турханов унчинчен малдана хилтнече. Шаанба тыткана лекне майор чынныне каланы бирки ур хикленми пульчче. Шитменине унчымынче тубынны схема шинче тавады сәхет кайрах краевый шар подразделениесем мінлі позиции жынза тыныне тәплін гыдартны де немешсем сен штабне тымар ярзаларны шинченех калать. Пирін разведка пурне де білсе тадах мұқтанмадыдынчы ташман офицері ку Турханова заячы. Шук, теревал. Эсир хывара хири шап жагансене пурнеде дайман. Шак схемыра совет партизанизембе халық шарын зэм ыштадыныне паллы думан. Эзир візем немде пәлместер. Совет партизанизем пурри чынағақ пере чырмандарма бұлдарад. Херлі шар краевый шара бұлышма келжес шукки бурин жінде паллы әнде. Анжақ Павстанецем хушинче партизанцем бурине пельцень вл вислу урлы хывыртра кашарма тырышмалла. Ку пирен плана пӹтембех пысма пултарать. Чăнахта, эсир çавтерех айван пулас щуукха, Хывыра улдалама шухышланы çынсемшшн юн тыкса çапщас темір. Пăхха епле юрлать тышман, тархса кайрыс Калов. Пире павстань сембе хирштерсе яма дырăжать. Полковник юлдаш, ирек барырға эбирона чазақ тына керді бір. Неміш офицері чынахақ вырысымбе поляксене ярас ярасшынынде. Он бірге игедерлі жоқшламалды жүк. Шабақты Владимир Александрович түткін алек нешінна сылдавзыра хезірлеме келішмері. Хеш зырлатны дышмана тына кердесі темехмар. Она керек камда бұлдарадь анчах унран кирлине ыйтса білме вара тембеге йывыр. Эзер Канратпа иксырына тулды бүлімейлзе дұғырда Варшава гарнизонне мінле шар әзем кеніне, вәзен камзем камземиккенне, унда мінле хэш пыжал бұрыне тәплен ұйтса білір. вара пире үлімрен пиді кирлі бұлі. Лыпкын галаре выл. Судын жықпа Отряд штабінче шуры хут листесіне тірбелі шілесе дуна журнал бұр. Партизанзе мұнда тышманба епле жабшныне кашны гунақ кәскенде бұлен шырза бұрашы. Юлашке вғытра вулазан шакна білме Августын иккіміжі юнгун. Варшавара пылғав дұхныранба жыбақ бірдал кертті. Немішсембе нер краевый шаргына жабшнычы. Паян хулашынызем де Аллах ешбіжал елчіш. Шабыжу саман цирен херсе бұрад. Пыжал шук кезем фашистсене шешіпе кеші. чук марпа шабашы. Нумай хутлы шурт чүрежізінжен евір ябаласын береші. Шабақта повстанцем хулара пуш пулзадымалли түбемсене туртса илеймеріш. Вокзалсем, кіберзем, почтба телеграф, шыв бараган насу бе канализаци пунктчызем, шар бе казармызем, аэродромзем пурде немешсен алынчех юльчыш. Повстанецем пур жердеде чакашы. Немешсем радиоба поляксене хеш пыжала барахма ченеші. Тыт кына пурнеде пурнеде де вілерсе себе храдашы. Отряд повстанецен теп штабе бе ғынай мариха. Шаунба хамырын хош вырында жабышмалыне пілмеспір. Лару дыру саман сирен коткосланза бырать. Боецем баррикадызем дывашы. Окопсембе траншейзем чаваше. Шар хадрызем Шивық Шивых вғытрах эпирде жабышма бушлатпыр болмалла. Августын вишімші кішнерні күн. Ирхине нова воля ятлы урам енчен, вижі евір танк шырчы тренце көрінчі партизансем тигрсене лайях кәтсейлжіш. Пір данге минетіл не бұлса экипажы бек сирпеннсе кайры. Тепрен гусеницине гранаты вытса татрымыр. Вишшіміші кайылла шаврын тарчы. Ку перремыш шендерю. Вдиреков ротыне мухтав. Тыткана барынна танкиссем хулана Герман Геринг ятлы СС дивизия келнешінчен каласа Ун хыщын шак кунзенчех тата темичі дивизі келмелле деші. Павстанецен штабебе шихуну ергелей мермір. Пирен представительзіне унда тататах ежін марыш. Национализм сәрімебе минрене каппайжық офицерзем совет партизанезембе калажашындамар. Кындырла тілінче отряд вырнаш нәжіре тошман самолетжізем бомбы парақсақ варчыш. Валжанин ротынче піршін вилнне, Игішін аманны. Эбир бәйтсене пұрынмалы шүртсенче шывырма чардымыр. Пурде путвалзембе хамыр чавзадуны убежышысыне кушрыш. Августын тваттымыжы. Эрне кун. Тышман хессех пырать, павстаньсем чагашы. Хыйсен шулне пүлседраган баррикадасене табынны чух, немешсем строюмынче хула зене хваласа быраççы. Паян ирденбек сывлыша самолетсем явынаçы. Воля районе темише шерде хура тетем йсырланса выртать. Байдиреков ротынчи зенитлы пулеметчиксем, пір аялла чымса бомб прахаган ю сағырвун сақыр замалыда персе андарчыш. Кындырлателінче бур Комаровский штабенжен хурав келчі. Сире эбир чәнмен, тені шав Үшта Ышта келет, шавында жав Хуларан Хуларан тухсагаймады булдарадыр. Польшына совет керлі мар Эбир большевиксем пулышмазырақ тышмана шендерет бір. Млынар урамен вешінче партизансем хушинче кіске тытышу бұлзайырды. Пирен позицизем умне вунике тышман вырца юльчі. Хамыр улдышын чуғатырмыр. Шапла партизансем Польша теп хулине фашистсенчен тазадас сижен чабышма бұштыларыш. Соколовпа Кальтенберг кындырлада, кашсиренде вежімсірех разведкара. Ыты партизанзем баррикадызем купалашы, окопсембе траншейзем чавашы, пулемет точкизем тывашы. Виші күн хушинче млынар жән үкіреп район булсадачы. Кашхине разведкран таврыны жух, Соколов хейн виші бе онсыртран тышман патель пульчы. Партизансем шул херебе ларсадухны кадыргас темесем хышне пыдан әлгірчіш кына, уйық шудыбе пелік шын чывғарса келіне көрінчі. Малда бірагане офицер картузе тұхынны. Үттізен пүшінче неміш шәрінче касқызем қадырғас тімізем бәдінче віземде чарын сатычыш. Тада іншей, вырысла үйтірі офицер. Баррикады шур километрда анжақ дозорызем шивығар ақ бұлма бұлдарашы хуравлары салтақсенжен пірі. Тұршманзем, вырысла галашны партизанзене хыды тіліндерчі. Арра қызем власовецем маржи, шуғышлары Соколов. Эзірішта жабышрыр, Тадақ вырысла үйтірі офицер урам вешенче, унда пӹтӹмбех совет партизанизем. Пірне тұтқына илнічі де допрос вғынже пір сымақ каламазыр вилсе кайры. Шыппын галари салтак. Пейде шел. Хижияк яланақ хұрт урзагаят те хамыра мін керліне ұйтса білмезірек кінезе білерет. Выл апладуман болсан, и бир кешір кунда келсе чырманас шукчы тыткына лекне жынна вілерні жын мар. Хызен шыр худа азапланса жүрімелі пулны жын пыжырхан жетебір салдаге. Васканы пыралар атте шешав. Эбір тытсагайны партизана мін піліне пілімбе қалаттар мазыры вілермі бір. Ну, кайрымыр. Алдыбе кычык туртты офицер. Тошманзем уйық шуды үкмен вырынзембе узы курса епшынза утрыш. Малда бұраганне пушран шапса үгерір. Ытызіне автомат вучбе шундарзадығы бір, пыжылдатса калар Соколов. Юлдашысем ұнба келішіріште шабышма қадірленсе дұжыш. Ағы неміш офицербек тумланнышын партизанзембе данлашы. Ытызем ұнхышын мұжырын ұтса бұрашы. Соколов шик шығырзанақ бір партизан офицера пушран приклад жапры, унын юлдашысем қасқыдығынны салдақсыне автоматран персе үгерчіш. Шәш жалізіне бұштарыр. Офицерне штаба сідірзі ғайыр. Команды бачы лейтенант. Шуды бүлімек шіклезе кірсе хурзан, тон білмі бұлны тұршмана битрен курга сивы жив запрыш. Варавыл малдан анрашса илчі, ундан күшізіне мұшлаттырғалары де тұрзаларчы. Хый әсіс шәрінчі лейтенант бек тумланны. сулагай шанны жіне, Тезе жирні паллы жақны ку власов шарынчы судынчыге кенне кыдардать. Эсе вырысы ыйтрр Соколов. Вырыс мар, украинец, ыттысем вырыссемчі. Штавысем, тавралла пахкаласа ыйтрр судынчык. Леш сана санакы цедраще, яду живу мменнле. Ахримец Грицко Онуфриевич. Эзер візене мавлердір. Эбір вәт хывыр енне кужас тезе келнітші. Су ядын тексік! чишкибесі деле шапсагаларес Калов. Әзір күнда мен дума келіне ибір малданақ білседіні. Чәлхе дытса гаяс тесе келдірде тыткана лекрір. Ну, кертетті. Явап тытма чейтірі. шитрі. Партизансем шүт тума юратманныне судынжықсем лайық білеші. Шакывла советста кудынлашсадыны хаклаларма бұлдарасыне түрек сесре. Анчах унын чынныне де калас келмеш. Вара, сықалыфа ұлдаласа хы немірне тызасыметпе намыса пілмезір суймадыдынчы. Юлдашсем, тархашынан влерір, чундан бек пульчывыл. Власов чарне эбе хабарнызен енне кужас тезе шеш, хамирік пекеме келешне. Панчен эбе совет партизанизембе херле шарпада пірреде жабышман. Халі кунда партизанзем бұрыне білсен, тывады салдага хам майлы шавырдымда сирінне не кужас тезе илсе келдім. Әненер, чунымба эбе ялынақ тыван халық пабірле бұлны. Ан сөбілдетсе тұр. Сан ешші ексіксіне курсатырат пыр. Кала, мінле шарбайын жән келдін Власовец партизанзене улдалама майжу кинесесе Соколов шине вғырла бұқса елчі. Каламазан мен двадыр, шаппыны иттірвал. Шашлык тватпыр. перзі яче игі жала пір-бірін шумне сыдыра-сыдыра алим. Казыр, турамын-турамын тураса тұғыр, анжақ манран тек пір сымақтай илдеймір. Чундан курайманныбе шыл видер сұрхындарза галаре ахремец. Ну-ка, томдерне не? Команды бачы пачваща. Тышман тембек тапкалашы болсан да партизансе мына хывырт шарамаслан даржыш. Малалла мен буласыне судынжык вғытрасы среде сиксех чатреме бұшлары. Андивер, мен бірліне хамирікпех қалаза барадып, тері Вара ыйдузіне теріс дынжы. Власов шарын немешсен центр дезе ятпаны шарызен ушкынне керет. Варшаварава стане доғасыне білзінех Власов хый жарынчен Бронислав Каменский бригадыне кунда гужарчы. Эбе шав бригадыри разведка зоджын командирі. Эзир вілернізем ман салдаксем. Кунда мен дума сем хушинче совет партизанезем пурлине білсен, бригады командире тыват пелік салда келсе вғытлыға хывыр енне күшма хушы. Перін кунда серін отряд шинчен тіплін білсе, виш тывады кунран чілхе дытса каялла даврынмаллачы. Халі хам мінлі айба кінне пиде лайық туйса шитрым. Чэррэн хварсан, чуным духи ченек сирінбе бірле немішсене хирі шабы жыттым. Тадақ суйма тыдыдындыны чишкине чымырдаса ун патне турдынчысы калов. Кажарыр, сехри хопре судынчыгын. Урых пірсымақта суймып, итлері пен. Немішсембе кутаранчен вокзалсембе терлі заводсене сыхлаган хурал командизем тада вырынды полицибе жандармерия отряджезем кына жабышны. Иран, вермық дивизиязем әшедідін малла. Мінле дивизийзем, візен повстанцене хыш вырында табын малла тышмана кушран шодарасла бұқса үйтресі калов. Виші жерден табынмалла. Воль районне табынаган шар пайызене рейне фарт генерал. Маккотовпа охотта районенчи карателсене рор генерал ертсе бымалла. Везен краевый шара темеше жерден савыл шапса шурныбек шурса хула варринчи хурана лекне штагель генералын дивизии бепірлешмелі. Вара Варшава шыннызіне ватты веттіміне бех влерсе птермелле. Гитлер унчинчен приказ кларны. Пире Гиммлер ширывне уласа бачыш. Варшавларны вырында пуши хиртырса юлдыр. Тене шав ширура. Энен местр бұлсан ыран хывыр волю урамне кайса курыр. Соколов шак хыбара тюрех Турханова білдерді. Фашистсем темле преступление думада бұлдарашы, тері комиссаров. Шабахта миллион шин бұрынаган хулана тәбі еребе бідерме хиясыне әненес келмеш. Гитлер ба гемлер ешшізем темде хытланыш. Перені вла теплен Соколов юлдаш, Канрадар шыраса тубырда тұршман тылне паянақ кайза келер. Хуши Турханов. Юре, тол жудыл ичень эбир волю ураменче пулыбыр. Шандарчы приключение таврашне юрадаган Соколов. Ирхи тыдышу. жу. Нова воля урамебе православитен неды дагансен мазары хушинче шурттерт лартман пушы вырын сарыл завырдать. Вадырды хырмыш шулда Гитлер шаре Варшавына бірзагене шул, ша çакуйра юнлы çапçу пулса Вырым курыкышынчен унтата кунта вурынса выртакан шымрык танксем, броневиксем, вездеходсем халі де шавна зайлтереші. Хевелдогыш енче пелетсем херелзен, ша гуя сменран таврнаган рабочизем евр тумлан нашинсем чупса тухрыш. Мӹнь пуре сакыр шин. Пуринде аллысенче пистолетсем. Чупсан чупсан візем кайылла шаврынашы де, пистолет икшер-вишер худ кірслеттереші. Ундан тадах мазар давра дытса шаврыны чул хюме батнелле васказа жубашы. Кәжек візінех валагансем де уй херінчі иге хутлы шурт хыжынчен тухны көрінчі. Кызем неміш жандармызем. Пуре тұхырын. Тарагансене візем автоматсен жен жүндарашы. Ағы пәрі шіре Иквиже худ урашине тмахытланса пăхнă хыщн лыпланса выртрре. Тепри уксахлама бушларе. Ытызем чул хюме урлы качса мазар шинче йыввешсем хушинче çухальчш. Уксахлама бушланы кайылла çаврынса пăхрре. Нимешсем шивхарса çитешшмменн. Ăна чрренех тыдас теше пулмалла, автоматчысенчен шадырдаттарма пырахрщ. Леже шине тарса үкме майшу кине туйры булас. Шырайне путма бушлана шемрек танк хышне бұданчы. Халі жандарым мына пур енжен де шавырса илме жутларыш. Анчах эш тухмаре. Шыбақ візем урабазыр автобус лашна чух, пәр харысах темеше автомат шадыртатны илдінчы. Вара фашистсенжен шурри ытла тюрек шере дығынчы. Үттесем кайылла тарма бұшланытчы де, автобусышне бұданны начинсем перзе білерчіш. Аманны жін хыне вилімрен тауды вас тесе шемрек автобус патнелелігіш татры. Кеше хына хириш власовет спектумланна Соколов сиксе тухры. Паны Ковальский, и гу, тілінші ваща. Евраман трешізіре. Пулі шелден шеш шайырса ғайры болмалла. Ғратның женітла юн юхне аптрадать. Сирен суран чихмалды хадырсем шуки, ыйтре сылдым пешенеп жыртаса таде Тадеуш. Шемрек автобуса жынчен Кальтенбергпа унын отрядинчи виші паляк тукса поручикын суранне жихрыш. Казэмде партизан земехи, эсэс советсембек тумланны жінзем жіне ыйтры буды Пурде пер отратанах, эсир кунда мінле келзеле Тадеуш, энерденбе мін түсмелле бұлныне каласа Онын батальоне иртенбех воля ураменче юндық сажабышнымен. Кажа хирыш немішсем павстанцыне хлодный урамне хэссэгларны. Шавын жуықта деуш, еміге емге воля урамынчех юлныне пілсе пір взвод илінде візіне ереге кылара тебір худ бе шабышны урама таврынны. Анчах жандармзем візіне часақ шыраза тупны. Шапла шәребех візінжен тармалла бұлны. Юлашкинчен ирбеле херлілі тыды жура фашистсем пәдім звода шәмірзе тықны. Таван сене вилімрен шыласы пулмаре. Хама амантман булсан тышман тылне тепре каймалатчы. Халенде ним думада шук тесе бітерчі хыйн калавне поручик. Кел ешірсеміш табырнашы, ытры Соколов. Анне паллаганшын паденче, Йымыгым район больницинче. Партизанзем унчине херхенсе бұқрыш. Гитлер хушныбе немешсем хулашыннысыне пурне де вілерсе бітерме қадірленеші болсан, Тадеуш кел ешісіне уйрмын шелесе тымешінде. Чынақта, улбут таврашысен керегішта да хунды булаган. Тен немешсем хушынжеде де графине бахерне худа керегенсем тупынеш. Унзыр бушне краевой шарын разведки вайлы, Унын агентури немешсем хушинче де тахшанахты Марияны яны деші. Кирлеві хытра вылда Офицер шем ене шылас болсан, шар разведке айкрадырза юлме. Таде уже кышт табулин ебадаст тесе, Соколов шак шух жасасы баққалары. Анжақ паручик ал үлчігіна. Краевый шарды ергезіне выл аван білет. Шар разведки Лондонри эмигрантла правительство членесен кил ешесене пулжас пулсан, шеш хый пуррине систерет. Ахал салдаксембе офицерзем ингегелек нинигамада хумхандармаш. Шавна білнебенде Тадеушын санбиче әмірліхех шанчык шухатны небек салхулла. ха лейтенант, тері Кавальский. Эзір ман кел ешсіне пірренге крен хударнычы. Шел бүлінде ұнжуқ сире тивишлепе тавдума май келмері. Калырха, тепре пулш мыршывісене. Соколов шухыжа кайры. Пани Матильды бурнышран хыйне тивишлене тақшынақ үлмелгірненде. Шалынма май келмезенде шыбине ытла хылғанме. Херенеше пәтембех урыхла. Вұлтин шеш пурныш тудимазыне астивзе бұқма қадырленсе жетіне. Унын менбур ырлыхе келес күнсенче. Шавынба май келсен, она пулшмаллах. Адресне пілдері реппин тері ваша. Пұрынаса иккішіде волі ұрамен чешірім дұқырмыш юрта бұрынашы. Емігім больницыра дежурствыра дыма бұлдарадь. Выржычен эбе воле районче правусем даваган заводра ішленече. Шанба ғунды жүртсене лайық біледіп. Ширімді қырмыш жүртра Бернацкий граф пурнатчы булас, аза илчі алік. Эбір тұшман тылне кайма тұхны. Шул майлы сирен тыванырсем патне ккерсе тухма тырышы Вара хыйсем келішсен, кунда үлсе килме бұлдарат бір, сымақ бачы Соколов. Марианна удар çуртинче чухнех сирен отряда керешшинче. Анчахан небе иксеммер чардымыр. Халі ана тышман алдынчен, ттеррес келсе келсен, чару пульме. Соколова хавхаландарма пахре паручик. Вашас мах хушмаре, хăйтеллен гына сассыр кульче. Пиде аван плеть пір сире, ул бұт тавражызіне, шуғышлары выл. Хывыра кирлі жух жән шичі ютта ба бірек. Керлі мар жух вара, она таржы думада келішместір. Шак вғытра маккоттыф енчен тубы сасы кащи кашхи канухыщын фашисем каллех хызен хырушешне тыдынныне білдерчі. Вара партизансем тадеуша чул хюме урлы кашма пулшыште волі ураме еннелле хывырт утреш. тамы тамыкенче. Энерхи юнлы шабышу волі районне тискер ер хыварнымен. Унда да кунда шүрт ижілчігізем купыланса вырдашы. Арган мазыры юлны бүртсем де тәдім язырландарса жунашы. Пужара нигам да сүндермеш, пұр жерде де шын виллизем. Марадерзем візенке сизіне тавырса сіллемел кірні. Хыжы бірізіне шелден тұғынны тумдерізіне де хывза илні. Соколов ушкіне темір желаши умінчі түреме шетірі. Кунда партизан сен чарын сатымалла бүлчі Әсәсівітсем шылықры жүртсенже бұрын боляксене түреме пұштарашымын. Автоматпа хымзыра хымзара, тебір жух прикладпа шаба-шаба хвалаза келеші де редін тұратса таратса дұғашы. Кашны ретре ал жаршын, пуре вуни керет. Вайбитти аршынзем шук, вады жынзем, тада ветер шагра ачасем ытларах хышпăр хирарым сеняллинче чача чизем. Нумайыше инче жула тухма хадерленнебек сум сумкызембе худашсем шеклене. Эсэс вецен пушлыхе, штурман фюрер. Те хырах кушне хурален таба турца те соня ытла да тискерден вылавал хиперацен удаманне аза илтерет. Хулашынызем хызене мэнжэн кунда илсе килсе тратныне сисрыш болмалла пурде пушесене усрыш. Сисме еврах марчав. Весене стануклы пулемет па тіллене тада виже енжен автоматчик сем илні. Шабақта сем документ сене шырлах іштезе шутлаган сем депур. Тыдынар, команда бачы хырақ күшлі штурмбын фюрер. сөвіцем халық хушыне кірзі кайрыш. Алырзенем малалла да садарар. Поляксем жіне хыпса жыдас денебек хай ярын бұқса візем. Мін жын шапладу малдыне нигам да мары. Ним мазыр пур де аллысене жүклеріш. Пір жа жи амышы шеш, хырақ аллыне гына малылла досыры. Иге аллуна да шікле, кышкырза яжы неміш. Хыра халым пушымаршки, күрмастаным. Сылды бе, ажыне көгір жүмне тада хыдырақ пычырда закалары хирарым. Пужымар булсан пужат! Мінле пужатмалла, ынланай маре ачамышы. Шапла! Тереде сесовец унын алдыне карт туртре. Шав замантрах чечачи, шере тачылатсай үкреде ерсе ячы. Шавна курсан, ытты хирарымсем те пэчіка жізіне хыбыл-хабыл шере вырттарса, аллызіне малыллата сатачыш. Вара салдаксем ылдын кеміл шересіне, Алгазембе сулы сехет таврашсене хыва-хыва илчеш. Кәсиесіне, ал сумкисене тавырса зиллеріш, Шеварды ылдын пұрттесіне кылара-кылара илчеште, штурмын фюрер румынчи арчана бұрса хучеш. Халянде шак тюреме мінле трагеди бұлса ирдесі бірге негамдай Вара халық хушинчен хура суттаны тұхынны вады ксэнц Утса тухса храх кушлы офицер патне бычы. Паны шеф, изир бире мен дума пухрыр, четреген сазыба Варшавара революция бушланны. Фюрер революционерсене пур не девелер септерме хушры. Кунда пір революционер ташук, эбі візіне пурне де палладып. Суядан ирзір старик, шуғырса яча фашист. Поляксем пурдел революционерзем. Пурде аслы Германин нихшан шуражайми тышманесем. Шаванба візіне пәршін юлмичен вілерзе бідірмелі. И езус Мария, жеш пулдарчы пәдім шымша кебе чытреме бұшланы ксенц. Шак вахытра урамра драган поляксене шаратны немешсенчен пәрі шефе батне бұрса приказа бұрнышланы жінчен рапортлары штунбын фюрерін пірден бір кужы тискерін елдірдат сайылчы. Варавыл не карза хуны кужа курынман вірене кассада тенебек, алыне хывырт сульчы де шав замантрах пулеметсем әжетідінчіш. Ай, пәтріміршке! Тискерін шухырса ячы темле херарым. Ылхан сире, чунеллисем, чишкине лізе юнаре аршын. Эсир тада мен шывар карса Автоматчик Автоматчиксем енне шаврынса кышкырчыш турмбын фюрер. Перер! Салдаксем харасын поляк поляксем енне тіллеріште вырым черетпе шадырдаттырмадыдын жүш. Хал хушинчен ахлатны, йнышны, фашистсене ылғанны, ажасем макыртны илдінчі. Вильнизем бе аманнызем Чәррисенчен пірізем турра келдавашы тепризем, фашистсене юна-юна ұлғанашы. Анчақ күнумая пымаре. жі минут хушынче поляксем пурде шәреді кінчеш. Кайсай тәріслер, пылағая берсе вырдаган сәмбе аманнысене пурне деп вілерсе тухыр, Хушы офицер. Салдаксем арышта бирш вырдаган велесене таба-таба тәріслеме дытынчеш. Хыжы деп улейн Онражат е хускалать болзан, она пушран автоматпа берзе влереші. Тебір не илсе келер, хушре штумбын фюрер. Кешех юнажар урамран тебір ұшқын жылғарса келіне көрінчі. Каяр күндан. Кальтенберга шанран тұртры сақалов. Тек курзатыма вайхалым шитмеш. Кайбірі пень, келші Конрад. Больницы күндан Авы шав чиргү паденче. Инчетренех курынзалараган храм енне кыдартры алек. Воля ураме, артона ураме бе хересленне шерте тепре чарын малла пульчы. Немешсем кунда да поляксене перзевілерешімен. Урам тал хвилезем кубалан кубаланза вырдашы. Эсэсвітсем ша виле кубізем шине шенерен хаваласа херарымсене хбарца тарадашы де, автоматчызенчен шадырдаттарматы дынашы. Шапыла виле кубизем кучумынчех пызыкланса бұрашы. Район больницыне Соколовпа юлдажызем вуны сехеттелнелле тин житріш. Кунда да эсе светсем хужа булзадыны. Кашны алыкрах часовойзем. Візем больницына кеме нигамата чармашы, анчах пірре бұрса кенешінсене кайлла клармашы. Коридорда лудага фюрер пистолет тыцадырать. Хошчу хвыл шуры халат медперсонала медперсоналачын зейлетте темле задани парать. Санитарсем ура çинетма пултарайман сыв маршинсене нащилкапа лезе курсан хышран хывалать. Хвартрах, хвартрах кăшкырать выл. Лешсем вара вырым коридор тұрық хашкасах Алық шалтлатын елцен хаяр пушлық каялла шаврынжыде хыды небе көшісіне чарса бұрақры. Конрад, хақлы яндашым, ал Аллысемпе хлашланса чупса хақлы Хый не яндашне ыдаласа шыншы болмалла. Анчах Кальтенберг навығы трачарчы. Хайль Гитлер! Аллыне немалла тұссағыш кырчы Хайл Хайль Гитлер! ыдала сурынне ирексірех фашистла саламлама лекре фюрера. Канрат она хышран пыхсах баллары. Візем мен ачаранах пірле үсне, шкулада бірлек шүрене. Кайран Канрат шару чилишіне кене. Шак лудагашын ашы батне магазина суду үлі дуза бұрынма юлна. Осран кадықрақчы был, аджа жух унран юлдашызем мұшқылаза кулма Халяв пушлық пулзадыны. Унашкаланра сухрасыне пушлық тумалекет болсан, фюрерыны жесем чынахах ябықса шитненде шуғышлары Кальтенберг. Мінле пұрына адыр. Пызық чынлы жынна деме қияймазыр түдінчіклі калары группен фюрер. Чиберек пұрынадыпха. Сана италире макарон жізе ұры күрат теменчі. Турыманны шақшыдыға епле Макаронниксем чигедір шехлардыш. Эбір візіне ба жабышма бұл жасшынчы. Візен бірі хызен шыршывінчен кутран тапсағылар заядыш. Халі дада поляксем де сембек хытланашында үш тухме. Пире польшыран хузаяричен эбір пір поляга да чырын хвармы бір. Швацкопф хамыра мін галаса веретніне астывадыны? Канрат астывать. Швацкоп шкулда истори верендетчі. Нимешсене хевелдухы жінчі пуяншыр жывзене пырса ижынма мен бақ поляксем жарзаданы. Германи не бұзқладас десен чі малдан поляксене вілерзе бідірмелле, тені чывыл. Эзі күнда мен дывадын, үйтір Конрад. Хамыр учитель не бұрнышлама деп. Мана шак больницыри зене вілерзе хушыш. Тада шурзы етрен күнда пір поляк татчыррын юлме пірне хывармалі кедех, куламбек китури Кальтенберг. Оберфюрер хушре Гер Дирливангери? волмар Гер Трахтенберг. Мінле Трахтенберг. Шардах сикре группенфюрер. Белград аэродроматы аэродрома десан десантниксен чаплы командирі мари шава эбел унан адъютанчы. Вăл мана çак больницăра ĕçлеген Марианна ятлы хере халех хый патне илсе пыма хушрĕ. Ара, оберфюрер валли немеш хересем тубынман маншим, мін дума славян хернен чендерет хавыл, тәлінче эсэсовец. Пәлместеп, пызык пушлықсем хызен вартынлығызіне пидех білдермеші. Шабақта выл шав çав ағалден шунса жүремеш бұлі пулететеп. Марианна, Кавальский графын хері, Трахтенберг сембе кавальскизем хұрындашлы болма бұлдарашы. Ан тілінгерға, Таза юнла арейцпа славян ехінчен тухнычынсем хұшынчемін ледванлық бұлдыр. Әлкрех әбі хамда шапла жұтланычы. Халі Варшава рипл хава пушларасшын шабыжаган шарсыне ерце бұраган фон ба генералба пылхавшысыне ерце бұраган бур Комаровский генералын асламышысем Желевский граф сен ехенжен тухныне де урықла жұтлама бұшларым. Агміншін унын портрет жайне фон бах Желевский тесе шырны кен, тавшырса елджі группен фюрер. Шаплады Граф Графсем хушинче темлеші ғыну да бұлма бұлдарадь. Трахтенберг па ва вада аслашы я асламыш земде пір ехран дұхма бұлдарны. Ағылден мар мана оберфюрер Марианнына чәррен дұпса келмесен, паянақ штрафной батальона ярадып тері. Вилімрен шылзан, тебір орден бама Телей лезір. Тұқтаға Генрих Мөнесі мана вішімсірек есір тесечінетін. Пір барты құшынче нумай шол юнашарларны чынсем шапла калашши. Хашар тузым. Чин ұтлада бұзық, шавынба әсі теме хыяймарым. Эсі чынақақ пиде телелі шын. Кыштақ қая юлны болсан, граф херне шешмар. Больницы не де, тубаяс шокчы. Халі штрафной батальонран хыдылдынын де. Айда, Марианына қайса тупар. Немістем хушнепе пәдім персонал аялды хуттри залра бұғынна. Кунда херарымсем де арсынсем де тулды ех. Пурде шуры халаттығынна. Моркпа бамбу бежішіне кемелі алық патенче ұлдын пенснелі вады старик тұрад. Генрих тюре батне ұтса бычы. Больницыра ішлегенсем пурде кундай, ұйтрывыл. Хавыр хушныбек пур неде пухрым, тері старик зіне де бомбу бешшіне кіртсе вырттардымыр. Анчах вентилятор ішлемен бирки унда пычы. Хывыртырақ теріслерха, шав зіне ытлашы азапландарас марчы. Юре, пане аслы врач, эбир візіне халех мен бур азапран хыдары бір. Гранаты зәм Каманды Команда бачы фашист алғы гейінебе за тухны салдақ Эзермен Эзірмен двас тейдір, сехірлензе Пут валда пачықса вырдагансене азапран хыдарас тетпір шыл ерже Генрих. Гранатты байи. Гранатты ба, куш хупса илечен мэнь бур чиржерден зывадать. Чбер калашыр, чытреме аслы врач. Эбир візіне сывадас тезе, эрні-эрні бе шывырмазыр ішлені. Унда историрених ренікшан булман кыткыс операции дуза ренчыл низем. Шәне емелзем еплесі пленіне траслеме уйырны ушкынзем бур. Пирен сынавзем пәдем медицины науки жын узылы булма булдарашы. Тарғашын пызык коллективын ішне харама ан ярыр замчы. Анлі бірдейт, наукына пыляксем мар, немішсем шеш шүлден дереші. Пырын ал кран, санба вғыт Шук, Шүк, шамрык шин, айыпсыр шин сене вілерме памастып сире. Шыпын анчақ тадықлынғалар старик путвал алкне хый кіліткепе хубырлаза. Янышадын, урза гайры фашист. Перенигам да чарма бұлдараймаш, ага кур! Шақ сімбе, группен фюрер пистолет кәпші вәжібе старикін шыварне ұшрыде, вәжертмелі курок шіне бе бұсры. Шәв замантра хватлы сазы сывлыша кесіретірі. Вара старик путвала анмалли картлашказем жіне мезірле үкрі. Тапрадар! команды бачы Генрих. Әсі свецем ушнал кран путвалышне гранаттығы шын гранаты ұтмады Малданхе граната журылсанах шуды зүнчі. Ундан алкран хура дедімбек кирбіч тузани палкаса тухры. Темише минут хуши деген сазызымбе бірлех манрашны анрашны елденсе тычыде, салдаксем гранаты ватма бұрақсан сазардық шыпланчы. Шак тискеріше херарым херарымсембе аршинсем хыда сехерленсе кайрыш. Нумайшын күшісенчен күшіл тумламызем жұпсағанчыш эсесвітсем шеш, ним булман беге лыпкын юлчыш. Генрих вара, темле чаплайш туныбе мухтанны бек, пушне тада жүлерех кажыртрыде, хытса гайны бұляксем жіне ерінце пықры. Марианна Ковальская кундаи, ыйтрывыл. Неменле Марианна да жүк бірін хужыра, илдінче херарым Группен фюрер ним дума білмезір Конрад ене шаврынчы. Эсі баламастын иына ыйтрывал. Хам балламастып, анчах пирен хужыра ына пілекеншін бурче Тесе Кальтенберг коридордан Соколов ачынса кечі. Пығырға, граф хері кунда шуги. Немішсем пәдім Варшава халықне вілерсе пітермеллетен нельцінех, Марианна пичешне жыраза тупса павстань сен ретне Анчах амышы чарчы. юлас келет пулсан больницаран антух, теревіл. Женевари конвенци медицина шесене туса пыракансене вырше хирінче гна мар, иншетри тылра да сиен тума чарать. Шавын басмен хышында больницарах юлмадырыш. Хере ненце пылхав бах больницара бурыннычы. Халі чирлішінсіне гранаты ұвытса влерсе бдерніне курсан, немішсем немінле конвенция де бұғынманныне сисрде шылынас шанчыға шухатры. Группенфюрер хыне нене илтсен, вилес пегех сехерленчі. Персе пырахас умень, аскын эш туза намысландарас теші булмалла, шешсей ұн бұжынче. Шук, тембек азапландарсан да фашистсен мұшкілі булмастып. Хер шапла затаны таначух, Кальтенберг зала Соколова илсе кечі. Она курсан Марианнын сіксе дұға спектапма бұшлары. Візен күшізем хиріш пульчыш. Мана жылмайы, үйтіріш херін күшізем. Сана ашылма, хуравларыш аршын күшізем. Еплехе бір хер. Унын келбе квагарны пиче сазарда керелдзе кайры. Марианна Ковальская эбе хаюлын утса тухревыл. Ырлық та сывлық сунадып пани Ковальская. Йывылдатма бұшлары Гитлер етті. Эзир Трахтенберг сәмбе не піліне болсан, сире хама хунбатне илсе кайса ямаллатчы. Пыратьха тузым вғытра берсе шитрі. Халі сире не парадып. Анчах оберфюрера хывыра камшылны шинчен каланы жух. Ман ядазын мадан маныр. Юради. Марианна калажу мменнчинчен пыныне ынланаймаре. Шабахта хый вилімрен шылыннижен савыннебе келішнебек пулса пуш сульчче. Шагын хышын партизансем больницаран тухса васкарыш. Генрих візіне алк патне шидечен озатса ячы. Итлеха канрат. теревыл уйрылна жух. Шәгі шинжен рапорт чырза барсан мэн Тимір херес орденне памшшы темір херес вырынне, евіш херес лартса барыш, шуғыштлары кәлтенберг. Ан васқа, тері сазыба, мін гірліне пітімбе хамдывып, Хайл гитлер. Хайл, сал хулдын бұқсадырза үлджі группен фюрер. Партизанзем Полоцкий ураме еннелі васқарыш. Алек шулалайық пілні бұлзан да кирлі шіре түрі үлсе дұғаймары. Кашны удымрақ терлі чырмавзем тупын запычыш. Пәршірде мені жұрса андарны нумай хутлы жұрт шула бүлседірат. Тебіршірде аблавы тываган жандарымсем утса үртме жарашы. Хышчух пәді мурама вуд хыпсадухны бірге кайла малекре. лекре. Темиші тықырлықпа ұндалла-күндалла біргаланса жүрені партизан партизансен тебір худ правосем заводымын заводумынчи тюреме тұқмалла бүлчі. Кунда вісем Генриха тепре көрчіш. Вăл шур халатлы çынсене ике метр çүлш кубалан савыртакан велесем çине хăпартсатратн та персе команда барать. Бернацкий графын керменде те шулым ялгыштарсах çунать. Шивыхра пөрр çын та Марианна сехерленнипе чӹтреме бұшлары. Пăхăрха, пăхăр! сатпақчи тавра тытса çавăрнă тимĕр карта витер аллине тăсса алек. Али зәм хресленне жерде фонтан булна. Шавында шын виллизем улып тыприбек кубалан вырдашы. Иесус Мария! Ахлатса елчі Марианна. Меже шәршін берзевелернежі кунда. Юнажар урам сенчен, пыжалсем шадырдадашы, шынсем шуйғашны илденет, кунда мазар шинчі пекех шып. Партизанзем хапхаран кірзей виле куби патне утса бычыш. Шак вахытра тағыжы имшер сазыба онрашны илтінчі. Пурде вілмен пулмалла, тері Соколов. Шыраса тупса пулжас пуладына. Шелде вырдаган велесене серсенех пірвады херарым алдыне шеклеме хытланны көрінчі. Алек она мезерле шавырза вырттарзанах Марианна ун батне лензе ларза, Мағырза ячы. Анне, савна нежім. Херім, чынағақ Юн Юнба варланза пәтне, күш хуба хизіне ушма ват херарым. О, Санта Мария! ман келмей үлтірін. Халі вілмеді бұлдарадып. Шугане, сана вілмей памы бір. Үштанаман Пәдім үттері ала бігек шыдарса бітердіш. Ман пурнышым пәтрәнде. Хучерін юлма тұрыш. Калаха, кам пулыш сана. Кам бұлдыр? Калех Соколов лейтенант вилімрен шөлчі. Карчык шамрык шын жіне ошын бұқры. Ундан ун алдыне дытса херен алды жіне хучы. Мандран пейхел сире ачасем. Күн жылырзем телейлі пулчр. Пышылдатса каларе вăл. Марианна ана далаза илчіде шеклеме хытланса бұқры. Анчах амыжы сасартык такам тұртса тыснныекк яш түрленжіде хускалми пулса выртрре. Партизансем картузысыне ғывса бір минутлық шыпланза жүш. Ундан алла мінгені, шавынба шыдық чавса, карчыка вады жығайне пыдарса хварчыш. Войцех швету ячебе дуны костыл батне чух хевел анчы. Немішсем кунда да баляксыне пине бидібех перзевілернімін. Халі вилесіне улды жере шаржалназа хурашы. Кашны жажанянь тұршы шерім, урлыжы вуны, шүлліжі игіме яхын. яқын. Шаржанне көбаласа бітерсенех, сулағай хулне арбайтер команды тесе бірпе дұртса жүхні шихнышынсем, крашын саба-саба вуд чердеші. Вара шоршлы тәдім шүлілі палказахы барать. Эй, жым, еплес түзейдін шишак тескерліхе сазыбақ каларе сива мактытны шынбек чітреме бұшланы Марианна. Хам әмірімре пірремі шғуд неміш бұжырған адып, чатсадырай Маре Кальтенберг. Ирзір гитлер тыван халықыма намыз түрі. Лыплан Конрад, тересі Неміш халықы гитлер ба гимлер еші ех яхсене хый жән кыларны бемар. бе Шиллер, Бетховен ба Вагнер еші гені зене жүратса үстернебе ұры ядылны. Гитлерзем вәзем келеші дек Халық вара әмір-әмірек бұрыне. Хун еміш бұл нежін ан үкін. Тыван халықна фашистсен пусмрен жән Вара халық сен үвілізем бекех телейлі бұрын мотивішілі болын. Кальтенберг уналлыне ұшын Хула тілінче езырланса дыраган хура тәдім видер аран-аран палыраган хевел сезінмезірек анса жухальчы. Вара партизанцем отряда таврынма васкарыш. Йывыр хуйхы пуснепе хызем пурте пучызене усна. Хула жыннызене вилемрен чылма пултарай манны жын гулянашывызем. Ша вғытрах фашистембе тада вайлырақ кірешме хыйсене хыйсем сымақ парашы. Мазарбатне тәттім бұлзан дейін Воле районче пур де вуд кваряшкынать. Тюремсембе урамсем хезірленне шертен кугар шырши керекен тетем езырлансақы барать. Унда виле шаршыранисе шундарашы. Хула тілінчі түбене херлі шушым шапны. Варшава фашизм ба тискер вилім Алла тыдын саудаш. Эш кыткысланать. Лондонри эмигрантла правительствова краевы жара ерце брагансем пэдэм влажа алла илешшӹн гларчыш. кыларчыш. Вӹсен ку фарскана булмалла чэнде, анчах Варшава çыннисемшӹн юнлы трагеди булсатычы. хадырлэнь хадерленмезір, херлі жар командывыне калаштада калаштададылмазыр васказа бышлана вастани ынас шуке малданхи пыжал сасы пиде ушын балырчы. Павстанецем хыйзен умне латын задачысыне пірне де пурнышлай марыш. Вара абачимешсір, шывсыр, электроэнергизір, транспортпа шығын ұзыр тұрзайолны хулара тұшман унгенелекне шар тембек харзырын чабышсан да, айкран болушу келмесір шейлі тухас шукине пурте Вастани Вастани бұшлаганцем ответлыға пачақ туйман демелле. Візіне халықшы шыбі менле бұласы интереслендермен. Бұр Комаровский хыйне бұғын задыраган офицерзіне вастане хыжан пұшланасыне де білдермел Шавын ба малдан хигун онын шарынжи батальон зенчен ұтларақ ытларах шабышыва айман. Вара аслы пушлыха шанми болны офицерсенчен бірізем қызен отряджесене хуларан илсе дұқса гайны, те призем салдақсыне келе салатса яны. Кунде бур Комаровский еши авантюристсене малда чаппа мухтав мар. жына жайми намыспа халық ылғаны кетседінне сестерне. Польши реакционерізем, варжыла выляган ажазем евер булсан, немеш генералесем Варшавари вастанечіне пірімбек ұрықла бұқны. Типшір жінче жабжаган штар жән, Гудериан генерал хушнепе Варшавна хигунах вермах вермахт зембе полгезем, тада Власов генерален чарынчи судынчыксем Павстан сен теп штабінче ерге булман. Унда пылхав абвера абверагенчесем ева жавырны. Вәзем Бурка Маровский мендума дума хадірленіне неміш штабне яланах вғытра білдерсе дыны бірки, павстанисем де онышлын туза иртереймен ку кымылне хыды пузырындарны. Малдан хипы жалса сезембе пірле хыпса тухнны шанчыка хывырт сүндерсе лартны. Августын тваттымышынче карательсем млынар урамне туртса илчш. Вара рейне фарт генерал-лейтенантын шарызем игі пая уйрылчш. Пір пайы воля, холодная, электоральная урамеземдырық хула варенелле шемірсе кірсе, штагіл генерал-майорын чарбе бірлешірі. Тебір байы Павонский, Гетті, Муранов урамесе мурлы тұқса, кеве хула деген вырына бірза хубынна краевый шара шүршір енжен дабынчы. Макотов районынчи повстанцыне рор генерала бұғынзатыны неміш зімбе полгізен тада Власов шарынчен яны Бронислав Каменский судынчығын бригады табынны. Пуринченетла Дирливангер оберфюрера бұғынаган СС зімбе Каменский бригадынчи судынчықсем хыды хиртехне. урам утсайыртне урамзембе тюремсенче шын виллисем пені-пені бе выртса юлны мировский суду илю речесенче саксони садинче пызык театр тавражынче окопофри вудшангы складчысем вырнашны шерте халық юне шурхи жив бегех юхре. Анчах фашистсем поляксене влернипе шырлах марыш. Гитлер приказне май хула кварталесіне пірін хышын тепріне ижілдере-ижілдере андар запычыш музей зембе театрсем фабрика зембе заводсем пурынмалли жүртсембе чиргюзем лартны вырынсене келбе кымрык тада кандык ванчыгезембе жүрт ижілчігізем гына купаланса юлашы тенчери чи лемлі хуласенчен пірне варшавына эдем аллимар шыр чытренни аргатса тыкредейін немеш генералізем выршыра Чингисхан тактикбе узугурашы денчче çаввăхы тра тухаган хажатсенчен бірінші. Авалхи монголсен хане ют çыршывсене табынсан унда бурынны халыха пір-пір пызық хулана хваласа кертне де абат шемішсір, шывсыр таратса хварса уйхе-уйхе бе азапландарны. Вара вышса хорынны халық хушинче сегеген чирсем зарылны хулана сен вăе пӹтемпех йышса житсен, монголсем харысын табынса шемірсе тăкнăда тәррлле ыстасемпе çамрык херсене тыткына илнне. Ыттесене пәрршин юл митчен вылерсе пӹтернне. Шапла Чингисхан шары табынны патшалы хывырынне пушы хир выртса юлны. Варшавыри вастане вăхытенче Гитлер генералесем те шавын еверлі хытланчыш. Візем хулаваринчи кварталсене темиже шербин шин хузабырса хупрыште, абат шимешпе шывба мазыр Вилесене быдарма мазар шук, Канализация ишлеми пулны біргі пур жердеде тірлі тазамарлық сәмшірсі вырдашы. Кеве хулан ансыр урамызэнче шәрік шыржызым сана журадь. Халық хушынче чирсем сарылмады Херарымсем, вадышынсем, ачасем вышса шышынса да, чирлесе те ишіле-ишіле анаган шүрт ерзем айне пулса да, кашны кунах пене-пене пех вилеші. Неміс шәрібе бұр Комаровские бұғынса тоны батальонзем шеш, шабышны пулзан, пастаницене карателзем пір игернерек шымірсе тұқны пулны чейден. Анчах реакционерсем міншін пылғавғыларныне пілмен халық малдан хикунах алла хеш пыжалтыца фашистсембе паттырын шабышма пушланы бирки хула варинче выршы шаве утмыл више талық керлері. Поляксем вилме нимвырне хумазыр хаярррын чабышрыш. Пір повстанец шере үксен, ун вірінне иккін бұрзадырашы. Пір баррикадына садыксан, Немішсен жулне иге баррикада пюлеть. Кашны хула квартале крепыш, кашны чул шурт шав крепішін терекле форчы бұлсадырать. Карательсене таштадай вилем кетседырать. Шурт тыррисенченде, чуречесен бялык сенченде, окопсембе баррикады сенченде візене кунен шерен пере-пере влереші. авиацибе танксем, артиллерибе йывыр минометсем сембур Павстанецен, винтовка зембе пистолетсемде, де сыр. Шабахта гитлер шары ны шуртады цайле сыжын пыны шабы жура, вуншар, шер шыр тебір чухне шер шин шухатать. Турханов отряденче шак выржа худшынма кирли кирлі мари бірге пурде бірбек шуғышламарыш. Хыш бірезем Бурка Морозки шайкешіндерні Польша халық неде херлі шарада узы барас шүккіне білзе хуларан тухса гаясшынчы. Анчахла рудыру хвыртулшын забычы. Авастани ялаве айне краевый шаркына мар. Хулашыннызем де пини пырсатынне курса, кережушіне урхлабық малекре августын белік мүжінче шыматкун. Рабочизен партиен вірінді комитеже халықшарын шарын зәнбе совет партизанезіне ерце зәне Киеве хулари подвал урамынчи госпиталь жүртіне канашлыва кунда çакынбек йышынчеш. шабжаган çапçакансем хушинче краёвый мар, офицерсембе жолнешшесем шешмар, рабочисембе келі жызэне туза быраган студент зэм депеде йышлы. Шапла иквич кун хушинчех реакционерсем кларны пылхавран халық вырши булса кайры. Польшыри рабочизен партии ялана халықпа бірлі. Шағынба халық шарын жолны жіземде шәк вастанерен аяқрадырзай бұлдараймашы. Эйбір пур антифашистсіне де немішсембе херюллен шабышма жінетпір. Канашлура совет партизанызен представителізем де пульчыш. Турханов жән комиссаров кайнычы. Вăл партизансем çак решенипе шинчен тухса тухсакаланне алы чупса хырларыш. Шавын чух вăл делегацем хушинче палланы çын пурине курса ун патне утсапычче. Сывый краковский юлдаш. Эсі де Варшавырашке, хавасланса үкірізім палет. Пире яланах хәрюллі шабжу бұны çрде бұлма, турақ ширны боле, шүттөрі адам. Чывашсем кунда келнеденне и бирдилтнече, но май шырарым сире, анчах леде тупма булмары, халі пірлех бұрадып. Хыйын шанчықлы тусне курсан Турханов та тембекех савынчы. Пірне пірі ошын саламланы хышын візем ішінчен калама тынчыш. Хулана икшірішін илсе келдімір. Візенчен ширімі кіші фашистсембе абышса вілчіш анжақ отряд пәчіклені свырынне тада ғыртларақ бұзықланчы. Тыткынран тарны совет салдагезем, хулара бурынны вырыссем, вартынышлене терлі антифашистла организация членезем, кашны гунах отряда илме ыйдашы. Эбир вишіміш ротта дурымарынде, онда шыраллы жынытла, білдерчі полковник. Шар хадресіне үштан дубадыр, интересленчі Краковский. Игер оттавалли хамырба пірле илсе келнічі. Вишімішне тұшманран турца илні жархадеребе хешпі жыландаратпыр. Стануклы бе, евір минометсем сахал. Танк бе пемелли пыжалзем деп білік шеш. Шавы пыжырхандарат. Ибир сирденде ябы хеш пыжалланны. Виші жынна пір карабинбай игі гранатты шеш девет. Сама барона отрядінче винтовкасем жүк паперех пистолетсем револьвер револьверсем тада лимон кызем. Тебір чух чукмар кистен даврашне де ямалекет. Краковский хэйн бригады мінле позиции ежініне хула плане жінчек дартты. Ку иге вырым урам шаврага тюрем бадынже пірлешні шырде Сама Самооборона отряджа сулаға енче автобуссен бе ремонт мастерской зене зықлаза шапжатмын. Сирен пуры межешін, ыйтры Турханов. Хам бригадыра пилік шыржин, самооборона отрядянче иге худытларах. Халық шарын үтті бригадызембе хожы хожыбе кручей тада старувка ба пависле районезенче. Пырыр бірін бада пірле жабышы бір. Турханов бір тапқыр хула планешіне бұқсаларчы. Краковский бригады ежінні позициясем ұн кымылне каймарыш. Самооборона отряджы драган вырын вара шыжиты мадуна табы бекех туйынчы. Анчах шумра совет партизанезем жіне яланах бғаган краевый шар батальонезем мар, халық шарынчы шанчы кылдусем буласы пландарчы. Юре, пірлеш абышмадай вілмеде аванрақ теші. ат бұр келіші Квартир ерзіне санба бірлех кыларса ярыбыр. Отряд пырса житне жіре валли вырын хадірлесе хучыр. Анчах тебір күнне Краковский бригады вырнашны жіре кайсы пулмаре. Тул пәдім воля районінче шабыжу херсе кайрыде кашченех юндыгынче. Кашны урамшын, кашны тогырлыкшын патырын чабышса хула варенелле чаксат бычыш партизанзем контратака тунычух ыты ытты повстаньсен умынче, каяллачакны чухне хыжала юлса жабышрыш. Громов ларцах варна минысем шине лексе сирбінзе кайны танксем хушинче улды тигрба шиже пантері булчеш гусиницзем даруны бестройран тухнезен шуче иге худытларахчы. Навалипье деген урам – сольный урамбе хезерлене вырына партизанзем туны баррикадына Дирливангер оберфюрерын бандызен улды хут табынма деврі. Шавна була баррикада умне фашистен виллизем едемшіне сарны келдезем бек выртса өлчіш. Вуну гон херсе шабышны хышын повстанцыне чакма вырын юлмары. Висла херінчі урамсыне вермахт полкезем ешінчіш. Хыжалдан фондым бағат, пăхăнса драган карательзем хӹзешшӹ. Крайовый шаралынче киве хулаба ун тавражынчи урамсем шеш тарса юльчеш. Ша вăхытратень чăваш партизанесем Адам Краковский гдартна вырына çитрĕç. Шак тискер вăршыра пір тілмелле эш болса иртрре. Нимешсем малдан сэнчен теме жухут вăйлрахчче. Анчах шабыжу херзэбыны май, вӹсен вэй чакса, павстанцен вы үссе бүджі. Карательзембе малдан и шарше шабышны болзан кайрақ пападым халық. волшулдра, шулдра большыри рабочисен партии ерце быраган отрядсембе совет партизаны те шабышава кечче. Ку павстанцен выне тадаутлара хӱстерчче. Немеш генералізем Пулушу келмезір вастане пузарма майшу кинесиссе, вғытлыға наступлені дума чарынса, хулари пур фронт сенчеде оброны дытма бушларыш. Анча херлешар немішсене себе Украинара, тада Польшын хевелдух жинчи воевод шемірзе тықны хышын, Варшава рекарательсене бұлышма Гитлерін шәне дивизисем дубын марыш ирксірех ытты хуласынчи жандармерибе полиция рыттызембе батальонесене тада тәрлі резерв драган шарбайызене пуштарма лекре. Купол хава пузарасы тада вырмаячы. Шабжук штахл планны ұзы курса Турханов хэй отрядне Адам Краковский бригады оборона тытнышере илсе бырса Сулахай фланкри микрорайона вырнаштарчы. Кундай иртне әмірде виштвады хутлы хүхім шүртсем нумай. Вәзенченде пызыкки әлік кадетсен корпузы булна херлі кірбішрэн кубалазатуны крепыш еверлі шүрт. Унын стенізем ігі метр хулыныш. Свод шаврзадуна матчизене артиллери снаряджізем гнамар, мар. Шымылрақ бомбызем де шыдраяс шук. Фасаджы шаврага тюреме пегі евр авынза тухать. Унда вғытра бұрза вырнашны ротты дышманын виче роттебе ұнышлы жабышма бұлдарад. Шавна білсе полковник шак шуртран креппіш форжы думажу ғышлары. Вара партизанзем әже тұдынчыш. Аялды хутри чүречізіне хыйыр тулдарны мехізембе пидірсе пәчік байницызем хварчш. Кашни байницыран, шулдра калибрлы пулеметсемпе танксене пемелли пыжалсен кепшесем шаврага шеваресене ашы. Шүлді худсене винтовкалы бойытсем бұрзавырна шурт Шурт тұррене зенитлы пулеметлардырыш. Кашхине разведчиксем Красин сачбаден жениртсе бұраган артиллеристсене сазатық табынса пір дубба ширім билік снаряд турца илнічі. Шавду да түреме дұғаған алыға хейріш вырнаштар залартырыш. Тембек йывыр келсен де шак шурда тышман алыне пама юрамаш. Ан маныр, пирін валли чакма вырын юлмары, жа отряд командирі. Шавын хышын камын хыш рамен думалыне кыдарца духры. Бадиреков ротыне кадетсен корпусне вырнаштаржы. Штаппа санчаште ундах пырын тупрыш да дасы тебір жух, табынса шабы жасын жәнде күткісірақ. Ташман ата кене сірсе ярас тезен, командирын нума ябалазыне жуда илмелле. Чималдан ташман хош енжен хесе келесіне білмелле. Оның танкізем үштан шивхарма бұлдарасыне асратытмалла. Немішсем зіне шаврага түреме дұғаган иге урамба келсе табынма бұлдарашы. Солаға енже візен сама самооборона отряде, сылдымра адам краковский бригады бүлсе Партизан зен карателсіне шав тюремен тухма жарзадымалла. Турханов шагы жедума Валжанин роттыне уйырса хучы. Партизан зен игі урамра да баррикадызем думалла. Штаппа жығыну тытма тюрем урлы игі траншея чавмалла, тада баррикадызем умне минызем ларца тухмалла. Фашисем баррикадызыне дыцайлзен, валжанин роттын иге пая уйрылса, отрядын иге флантне чакмалла. Шапладуны бет абынса келеген ташманын теп вэсем кадетсен корпусынче оборона дыдаган Байдиреков ротты тіліне булмалла. Кунда візіне пэдем отряд пат табынса шемерседік аспулать. Юлик роттыне хулашыннызем, пуринжен тла Польшыри рабочызен партиен драганзем, Ушкыне ушкыне бех пыра-быра кәне бирки, бойцен шуже консеренех үссе бырать. Анчах шар хадрезем пурне де шитмешіға. Виже взвотран жінде шеш, автомат автоматсем шиделіклі. Юлашки взвотра пистолетсембе кинжалзем кына. Анчах Турханов візем деш тупре. Лайхрах хэш пыжалланны взводсене отрядын суллахай флангне хүделеме хушры вешіміш зводын микрорайонра бұрынаган поляксене ерке тытма булшмалла пульчче. Шавын баына комендант взвочы тесе ятпачыш. Турханов хушныбек кашны журтран пірер представитель уйыртарса микрорайонра халық комитеті дуриш Унын виші кварталды мінбур абачимыш запасне шуда илсе, халыға мінле валесе бамалыне баларца хумалла. Микрорайонра пекарнеба иге булочный дада бакалей магазине бе гастроном бур. Везен зэнче тубын нышынықпа кербене тада терлі ба ытты ішмешімене шуррине халыха валішсе бамалла, шуррине партизанзем валлих вармалла. Районда шывшук вастані вастани бушланасумын ванны зембе катка пичкезіне тулдарзах варны жыва спекулянцем пір стакана латой латтойба судашы шыв тупмасан, хула партизан зэмбе, халық шарынчи земде часақ аптраза Шавын ба, кашны кварталдақ шылалтмалла. Куйше саперзем чыннебе хула де активлы худшынчыш. Икіміш күнне Громов минасем пітнене білдерчі. Турханов краевый шар штабынчен үйтса пұхры, анчах реакционерзем халхинчеде бұлшмарыш. Соверт партизанезіне мен, шар хадірізем керлі болсан перден мар, вырысын жән үйтчір. Тезегін ахуравларыш. Ним думада жүк, халхинче де тұшманран дұртсайліні трофейзембе туды бұл малекрі. Пәдім шанчык херлі жарда, тері Турханов. Халчене бір кашны гунақ шынерін тешені зэнче шабышны біргі партизан юхемі штапне хамрыштыне кыдартмамай келмері. Шак вырындан чакмазан, Пире совет авиации кирлі қадырсыне кашсерен парашютпа келе-келе андарзақ вары. Пір качкине хевеляныш енчен самолет моторесем керлені илтінчі. Неміш бомбардировщигізем үлесе вежегенчі кызем пір еврлі тигіз Совет авиации выл енчен келес шук, неміш самолетізімде марха. Камсем вешсе келеші жи, тілінеші партизанзем. Сигнал хунаресене шутмазыр вешеген самолетсем Варшава патне шевхарсанах немінші зениткизем эше тытынчыш. Прожекторсем пелете хыбашлашы, шуды ерсем хварса вешеген пулесем, вуд хелхемесем евр сирпнеше. Тәттемрен снаратсем йылт та Кешех краевый шар егірні хула квартлесенчен Симс ракетызем шишсех варама бұшларыш. Вара самолетсем киве хула теленче пір вғыт явын вешшіште тебір худ хевелян шиенелле кайзав шуғалчыш. Ара кызем союзниксем булмарышши тері тағыжы. Пығырға пығыр, аллыбе шүлілігі тарца кышқырса яжы депри. Урлы пирле ярымланса траган прожекторсен шудипе шүлден парашютсен вешсянны курынса кайры. Павстанцыне бұлышма союзниксем парашютлы десант андарзахвардыш пулмалла. Хыжуғшне жухшне білдерджі храдраган вады поляк. Тем лежав иккеленче унбаюна шартыраган партизан. Десант вырынне эмигрантла правительство членезем вешсе келчіш поле. Кетсех илтінчі тұрықлаған сазы. Вәзіне верен бет да шак тамыға елсе келеймен. Маншутпа союзниксем десантта эмигрантла правительство членізем демар. Шар хадірізем андар зағвар жішпек туйнат. Ағы иге парашучы кундах вешсе анашы. Пығырға бұғыр, мен сулланат візін айынчы. Пәрен айынчы вырым ешчік. Унда винтовка земчіксе дулдарны булмалла. Хавасланса юкре юлік ротынчы поляк. Тепрен айынче пызыктірге. Сухари михизем булмалла. Тудизіне шуллаза илче нумайранба таранничен абачизе курман ача. Шук, унда суран шихмалли терле терлемелзем булма кирлі. Эметленче херле херес палли шакна санитар. Хыды хавасланны партизанзембе хула жыннызем тинше шрианны парашютсене пур енжінде шаварза Анчах унда кэтнея баласем тубын марыш. Аржаран алюминий кашықсембе яшкан дармалыш балазем тухрыш. Пызык тергерен чеча жисене пиелексембе пэчік удиалсем Ундах агылжанла тада полякла ширны худ листизем бур. Булырха, мен ширны союзниксем, ұйтры Байдиреков. Варшава паттырызыне, чывашла кушарчы полякла білекен партизан. Варшыра хеш мар, кажыкта кирлі булаган хышын савыт сабына вірі жұба жывыр, кажық чашыға чир чирчір ермеш. Кунта мен жирны, тірге жынжын турцагыларны хут листіне бұрзабачы жына. Пиеліксем таза болзан ача мағырмаш, пепке жын шеш мар, ашамыш жынге узыллы. Илір пирін барнене ажалларымсем, кужарчы партизан. Тавда бұш сире хақлысы үзніксем, пиде лайықтырандардыр, кашксене шагырдаттар чысыккалов. Юмахребегех кулзаяч байдиреков. Астывадари, першин телекре кәзел көрнада, кажық пулман бирки шей мезрех вран загайна дед. Тебір кашне выл шивырма выртна чух, миндер айне қажық хуны дед. Анча халхинче телекре кажыге алрах пулнада кәзел булман дед. Ан башырхан кула-кула лыпландар жанавал жанын. Союзниксем чуғын шынзем мар – Тепрехінче хуран кезеляндарзақ вары жак. Шак вақытра шүлден тебір парашют вешсянны күрінчі. жыланны бұржын бірри, шүртаргіне тевзе хубынче де темлеп пызык арджа йывырын тачлатса үкірі. Ытлада йывыр, шеклеме хытланса бұхры Громов. Тем десенде кунда взрыв чатка чықса дулдарнах. Кәзел хуране марши, шүт тұры партизанзем арчана учрыште тілінце қытсақ кайрыш. Пызық ешіге салдаксем валли кіскетсе бюджетлене Библибе долдар зағуны мән. Ара союзниксем повстанец сенжен шы бөлі, шәре лачлаттарзақ сурджи юлик роттынжи паляк. Чынақта міне керлі бере шак тарықса кайрысы Голов. Анып келе жыр, байдереков. Пурнан бұрнышыра кадык бұрды да керлі булаган теші. Пеліксене ебір ачамыжы бұлмаметлеген херарымсене валісі барбыр. Карксене хамыр елі бір, туры кіне кезем де вырын дубыне. Тебір паллажу. Амыжы вилнішін күллянныне балартма Марианны траурдығынса шүрешінші де май келмері. Пәдім хула не, вилім хыын тескер шәві беш ұлса шүрене чух, пір шиншын шеш күлянма аван маршке. Соколовына отряда ерце бұраган юлдаш зімбе шау де, шәу кажа хый разведкана тұқса кайры. Марианнына санчаше әже вырнаштарчыш. Янина ул бұт херне пидех шанмаре. Анчах выл партизансем батне мінле майба білзен, ұтлақ ытлах тавлашса Суранлан начын чынсене сіплеме ерік пачы. Микрорайона кушнарамба Соколовына шурри жылзе анны пір бүртре пужы бүлім тұпса бачы. Тадеуш хы емікне шав бүртре жыраса тупре. Марианна ұнчуғы дежурствыран таврыннах бүлім пүлімре піченех темзілзе ларадчы. Савна дываным, чынчынах эзе игу, тесе пичешне ыдалаза де ерзе яджы емікі. Ну, каласа бар, сурану тюрленчі. Тюрленнебе бірех, Емікнелшін чубырлары Тадеуш. Хывын чинчен тепленрех пілдер. Вилімрен мілле шылындын. Анне чинчен мін біледін. Анне хамалырақ вилсе кайры. Еміге августын білікміжінче хый мін күрнел нене пітімбек каласа бачы. Печіші пір острым немчен мезір тарын шухыша путсаларчы. Анне чынахах вилесумін сана соколов па мыжырланма пиллесе хварчи. Нимбе шын булмары выл. Чынақ пулмазыр. Шавтел меллешин икіміш вілім вилемрен чылныне пілзенех Пече, әзі де ұнба келішға. Выл пиде ғырышын, маншын де шелесеті маш. Кирлі бұлзан, чүннеде пір сырақ қылар запамалла. Сана күрендерес келмеште, нем думада жүк. Темшін чүн дұртмаш шавжын батне. Бұдарзаты мары питчыжы. Перін еші марвыл, урық Хамырын яуына ғына бұла әңгек сенгекрен шылынса юлмалла бөлінде құдып жырғандарад. Санын чаплы йыхран тухны не пілмен камне пілменшін жән бұқса бұрынмалла бұла шіклендерет. Калаха, әз ун армі бұлдыны? Шук, небе шерілі бұқса құравлары хер. Соколов югундан тухма пілмеш пуленде, вачерхен Чын Чынсен келмеш, Еш тапран мазыр ішлейт, е разведкіна кая те бір талқран тен таврынат. Юлашки худ эбир лазарет гун, лазарет радел болнычыде, ба курман. Лазареда мен дума кайрын. Эбі медсестрара ішледіп, ваша унда евр юлдаш юлдашне елзе бынычы. Ала візем жіне, сана ырана хамыр шарын тіп штапне кужары бір. Унда палаган темін жүхлех, Пурынаса да эдемле пурынма булать. Хамра шивых кама куртын. Чернецкий майора астывадыны. Халявал полковник ползаданы. Вастане дуға сумын чеш Лондонран келіні. Шар министрі хушнебе разведка байын чешлет. Парижпа Лондон чинчен калама бұшлазан хылхуна таратса хитлезеларын. Вал пире бұл жасшын. Мінлі бұл жасшын. Онланай мары еміге. Малданлыха сана шыраса тупма булышы. Малашне Лондона илсе каймас мах парать. Ара ебештіне Чернецкий епле пілніға. Разведчиксембе разведчик контрразведчиксем пурне де білеші. Сана пиде де келмен вғыт тубаймаре. Иран хыйпатне чінет. Шак тик карисене парақсақы бар да Европа едемесем хушынже бұрынма бұшла. Нештады каймасты бебі. Мана кунда юрадашы, керлі жүхне вилемрен шылынмады бұл Европа едемізем вара, хайзем жінженетларақ шуғышлашы. Перін бе бір жол бүлмі. Партизанзем вара чынахақ шанчықлы жінзем. Візем чәррезене мар, вилні юлдаш зене де, тұшман алдыне барзақ вармашы. Питче, мана хам пілнібек бұрынма анчырмандар. Тарғашшын. Тадеуш шуғы Краёвый жарде офицерзіне піледінде выл. Евір келсен вілнесіне гнамар, чәрресіне де тұшман алыне шымылынақ барзақ варашы. Юлдаш, туз, тада тыван, сымақсем віземшін пұжы сазы шеш. Шут тәнжіре пызық тубышпа бұянлыға шеш әмітленеші. Илердесе де візіне пызық карьеріба шугіл бұрны шеш илердейді. Совет партизанезем пәдімбе құрықла, шапақты Йымкне візем бәдінже жығварас келмеш. Тебір күнне Тадеуш Тернецкий полковник па Ку, иге метра яғын үсіне жолдан қасадуны атлет келетке ебір шіріп сывлықлы жын бөлчі. Ағал халықпа құтшынса ғайма шымылрақ бұлдыр десе, візем офицер құла хула зен тұмдербе ұлыштар затығынны. Пәрне пірі үшін Марианны хыназыне абадалар мачынчы. Анча харшинсем сәдел хушыне ларашын булмарыш. Сигарзем чәртіште ыры шыршы сараган кывак тедім ғырландарны май ұржы-ченхи тулық бұрныш аза илметідінчіш. Сазардық полковник урашине зіксетачы. Куда да кам, паламастыри, кандыкран кыдартса Чүрече умынчен еву цейртнемен. Радиостанци вырнашны бункердан тухнна да партизанзен столовыне каять. Хамыр отряд штабінче шлеген хер. Тере Марианна. Ман еши поляк херех. Изирына палладырим. Выршечен курна хербек туйынче. Ева Болеславская дезечен меші яна. Шаплачын пулас. Тәлін мелле, епле келселекне хавыл совет партизан незен штабне чапла архитектор хәрі, большевичка, хам күшпа гурман булсан нимбедененес шукчы. Мен тілінмелі бұр, архитектор хәрі жешмар, ұлбут хәрі де партизанка булзаданы вет. чапла, шапла, хәрлі шаршындерзі келнімай, пәдім Европа сулағая сулынат, асын сыллары тадеуш. Уншын чешмар, келішмері еміге. Партизансем халыға бұлжашы, шанба халық візем майлы. Евына да шак отрядын пұшлығы темле пызык ингекрен хыдарнын деші. Херсем хыйзене вилемрен шылныне манмашы жав. Чернецкий ченхи вғыда сайылчы. Маршалковский ураменче візен Болеславки зен шурчы бей юнажарахчы. Чернецкий генерал ончух генштапра ішленечі. Унын хале халі Марианна Батнехана келіні полковник, генштаб академиен жейін вренеген майорчы. Шыбах выршы бұлшланас шул, Чернецкізем, зембе таванлашма де үлгірей меріш. Мұн каштабек вырымда шинжешке майора қатча духма васқамары. Эбір иксімір деверенетбір, тұқтырға, кайран мен думалдыне көрі, тере. Неміш шаре Варшавы батне жывхарса житсен, Чернецкізем шемебех, малдан Франция, Ундан Англия тухса кайрыш. Болеслав кесем Совет Союзне бұрза кәдіш. Ундан ба пилік шул иртті. Шак хужыра генералы вілін архитектор херне үтті херзембе арымзем хваласагларнычы. Анча халі. Маныш пулны хер уцардіне курзан, офицер ұжынче вуд хыпса тухры. хинчен нумай жіберлензе гайны, шуғышлары Студентка жүхне хыданга хираджагын атчы. Халі патша майребек ыдарма жүк хитребеге болзадыны. Ончух бірлешме май келмері, халі тембек йылыр келсенде Алла шакладады бақ. Итлерха, пани Марианна, манунба пірішпірге курсагалашмалла, пире тіл бұлма пулышырха, телмірчі Чернецкий. Паны базыл, эбе сиріншін темді мада хадыр. Анчах евыба негам бұлшмазрақ тіл мұлма бұлдарадыр. Тада шүрсі хетрен вылстылывы инжен малла Изир урама тұқсатырыр шеш, хер сирін алыра бұлі. куламбекке туре Марианна. Чернецкий шапла дуре. Чанахта шүрсі хетрен ева столовый рандухны көрінчі. Сылықлы пулыр, пани Болеславская. Шуғал кайны хер пүлсе кірнеклін тайлчы Чернецкий. Сиренбе тел буласа менчі де епле бұрынадыр. Евы тақшанхи күршешіне пір вғытрақ тілінсе, тада қыштақ шикленерек бұқса елчі. Үтті бөләксенбекек бұрынадыпға, халықпа бірле тыван шыршывай ереге қыларасы жын жатпыр. Эх, пани Болеславская, эбе сире пәтім тәнчебе жырарым, езір кундах бұрынны екен, пәлні бұлзан түрех Варшавына вәшсе келмелетші. Мана жыран езір пүшне, ұрық ішсем де болнайын дезерін. Шар вұрттынлығы чармаш болсан, хывыр күнда мен дуза бұрынныне каласа барыр. Эбі де Варшавына иріке кылара сыжын жабы жаган хушын жэх, Лондон ран вешсе келсене келе бұрза бақырымда. Шур тывырынынче шемрек кирпичсем кубалан савыртныне курдыри. Шавна жеш курдым жав, сирін шурда да андарнă. андарны. шеш мар. Швапсем бұрзагене урамсенче пір тағы вармашы. Пәдім хулана аргатсадық малладеші. Варшық үшін союзниксем шәне хула дума болышыш. семи? Англиде, Америкада. Варшавына пәдерме болышышынде. Юзама пулжас Сибирге иклендерет. Пирін шутпа, Польша халыхе хын теп хулипе нигама пахынман патшалықне хыяллыбе гына шынерен тума пултарать. Хамыра хамыр шаннынчен ыррынним те шук. Вырыссыне де шанмастыри, егілдіз илчі Чернецкий. Весене бір шешмар, пәдім тенчері халық сем шанашы. Итлер ха, Пани Болеславская, изер партизан отряднегіне не чаник ол? Камран үлтірір. Паллаган жынзінчен үлтірім. Эбі партизан отряджен командирне катчагайныне де білдердіш болыға. Уншинжен шабыртта жарламарыш, каланы бұлзанда ненес шукчы. Міншін. Катчагайны хер хывырт санзырланаган. изир вара әлікхінжен илімленсе кайны бұш. әбі эбечінахах арым болдым. Венчеде дырсахи? Ман юрат аршинным кеве еласыне Шавын Шавынба хамыр телее, ксенц пиллесе кетмезір хамыр алы бақты бастерімір. Калажу майлажын ми бұлчы. чернецкі темшінчен дейца Ева, а, пулма бұлдарадь, Интересле. Әмірде де шуғышламан. Тілінмелі, шүк, керлі мар. Тезе гына ответлезе бұны берге, кәшек иккіші де шыпланчыш. Изір баян сулағай ұра бұссадыны болмалла, манда калажасшын мар. Эбі кәтме біледіп, ыран тепредел бір, юради, күренчі полковник. Эбі қашны гунақ сулағай ұра бұссадырадып. Шанба ыранда, вишмине де, тебір уйхранда, вуны шулданда курса калашны узыллы пульме. Хақлы вғыда сая ярармар. Эх, пани Болеславская, эзирел хинженде мынгамыллырах. Эбесире ыры думаше едіп, Хывара евір келсен де чәнір Маналыра пызық вайхават бұр. Тавда бұш. мандузым де вайхват сырмар кирл болзан візем болышыш. Сывы булыр пане Чернецкий. Терде еві, чәнмен хынаран алып амазырақ уйрылса кайры. Хайне ытлашы мұнна хумахынықна генерал өвілішін көп битрен сұрны бекех бөлчі. Мана нем вірінеді де хума жеккен, тарқса кайры был, нұттықтавыд. Эбі сана пұша кәжіртса жүріме вірен деп. Нумай вғыдыртме. Хылах манбада жупса бұрса чергушлензе кәжір ұйдын. Шулыма білме ғытланаган зене мелех манын остында, вайхыватта юлашкинжен укшаден де жиделіклі. Евіна хам күшран бұқтарас тезен пәтчен тұратсақ вармалла. Пыжылдатры Чернецкий кайялла даврынны чух. Апла болсан чималдан Турханыфран хыдылмалла. Мінле сиресіна хам шулым Краёвый жара партизан зембе шабыштар заяма май келсен аван пулетчеде. Бур Комаровский еши хравшызем вырысыне хиріштіма хыяс шук. Хула жыннызене әхедіртіне де ұзылылы бүлме. Вәзем телекреде Совет Союзы жаса жанза жеш бұрынашы. Гитлер еттізіне вәследе смаржы віземшіне. Абвераген жізембе узы курса, Турханов отряде жінчен керлі сведенізем бұқса бараста, әжде пітірі. Партизанзем мінле позицизем ежініне тада візен аллинче мінле вой бұрыне тіплін білсе жетсен, фашистсем табын әште пәдім отряда шымірсі тұкеш. Вара евін ирксірек ман бада бұрса, хүтлік шырамалла бөлі. Шәв күнран бұшлаза, Турханов отряджы ежінна микрорайонра палламан шинсем кускалаза жүреме тұдынчыш. Пәресем пуринченітла кабырдумланы херарымзем. Шамрык партизанзембе баллашмадры жашы. таврарамен таврара мен булзайтне жүреші. Шапла Чернецкий хыйн ирзір шуғышне пурнышламадыдынчы. Паттыр вилімі. Шак час-часах савнышлы улыба шишсе илеген патвар жынна, жүхне трихван тезечінне. Шиденсе жетсен Трифон Васильевич деме бұшланы. Пурны жуынын пірле журалза үсіне үтті жважа не еверлех бұлны. Шкулда веренне, колхозра айшлене, Шул жетсен салдаға гайны. Математикана лайық білегенскере, она артиллери полкне яны. Выл кәшін командирсен шкулінжен верензе дұхны. Расчет командирі болса айшлене. Ундан келе таврны да колхозра бригадир булзадыны. Авланны, армия игі ывылача жүратны. Педи юрада Трифон Васильевиче вілізіне. Полас артиллериссем, пұшызінчен ачашлаза жылатчы вілізіне. Хам ебе мишен зембегіна шабышрым. Серен вара чын-чын тұшман зэмбег шабышмалла Авы хажатсенче Япони самурайзембе немеш фашистчізем ирдіхме тудын шыраше. жырашы. Эзір үснешіре шыбақ выржы-выршма қадырленсе шидеш, мурзе. Варжы туға Сибирги Трифон Васильевич янышмары. Хыжан туға Сибирги шеш кыштах янышы. Фашистсембе ывылезен мар, ашын хын тыдышмалла бүлчі. Пенде тұқыр жерхер хпіріміш шулда, Владимир Валынский давражынче бұлзаиртне юнлы шабы жүзенче, унын орудии виші күн хушинче ташманын тыват танкне шүндар заячы. Мише пулемет точкине сүндернине никамды шутласа туғаяс шук. Тываттымыш күнне немеш снаряджы унын арудии патне хүксе шүрілчі. Орудий расчёджы ша вырындақ бітрі. Артиллерисем сазыглармазрақ вилсе выртрыш. Трифон Васильча йывыр контузеленнескере фашистсем тыткана илчеш. Нимеш тытканя. Совет чиннышын унран құрушы немде бұлман бұлі варжывығытынче. Эрне-эрнебе пір тепренчік шығырба мазыр, шартлама севере вуд хутман барак сенче шында-шында, түсме шук йывырышре азапландарза, темтерлі мұшқылаза, газ камерезіне хуба-хуба влерсе. Чірлек шыране чавза хурса, е крематорик магизенче шундарса, меже миллион шин влеремерішші фашистсем. Трифон Васильч ташанчык шуғатма бұшланычы. Анчах тышмана чундан курайманны, тада хур жебек ширіп сылыхе шава-заба вайхыват пач болмалла. Турханов ына тыткынран хыдарчы. Эх, чынны, епле савыннычы вылунчух. Вилсе чәрілні бекех туынчы. Тытканра жоқ тыван халық шанми пуласран жікленнічі. Шук апла булмары. Үтті ирге духны юлдаш зэмбе бірле, она да хеш Вара забадыш. Варавыл тискер мана таврасы жінчен шеш әметленеген пульчы. Чывашын йылы жапла, Хыйне хурдун не выл часах манать. Ыры туныне вара них манмаш. Трифон Васильевич ыржын ырыба таврасне ялына хын пірремеш тивэші тезе жутлана. Тытканран тарны хышын, тебір худ херлі салдак тумдері тұғындарса, лагерди почка керпіне хывықпа журмалла худыштарса пішерне шығыры вырынне, әдем аба жепшідерме тапратныне курсан, выл совет влашне пӹтӹм чунтан Он Уншын вăя шеллемесір, кирлі булзан юлашки юндум лами юлмитчен шабыш мазымақ бачы. Шавынба Янов вырманінче чеде, келце чеде, варшавыра Варшавырада яланах паттырын шабышры. Командирсе мына хизеплетчіш, баэтсем юрадатчыш. Юратнышынба выляма кулма да шүтлемеде де шымыл. Васильева да шүтлезех шәне хужамат бачыш. Эй, Трифан! Чэнчі біррехінче роттарі оста мыскараш зэнчэнь пэрі. Сан ұжында немеш юне чупмаш пулэшке. Она гына зисменче ма аплашутладын, анланай Марэ Васильев. Яду зэнь пуш лэхне фон дэм бахт тезечінеші. Сан ядунда да фон дене Туп, Тупны танлаштармалли, небек пульчэ Васильев. Фондем бахвал пір фон шеш, эбі три фон. галазан виш фон. Ман батанлажас кисен, немеш генерален виш худ чуралас пулать. Партизанзем ағылдатса кулса ячыште, фона виш фон тезечінме бұшларыш. Шак тапшырул да осладын нышынна, Варшавына күшса келнеренбек бір шуғышқаныш баманчы. Хулари шабы жура артиллеризір, Ал бапрех. Пирін пер аруді де пулин тұпмаллах, тенечі Анжах тубы бұжалмар, она салдак шумынчен бұрза илеймін. Тубы мінле майба тубасы жінжен шуғышлаза пайдақ бұжа шімірмелле бұлчы виш фонын. Шабақ шыраган туба тені бек, Васильев та пір кашхине хыйн вижі юлдашыбе сіне пемелли оруди илсе елчі. Ну, Фон бах, тене халық юнне шывла юхтарнышын тавырады бінде сана юнаре выл. Хывын ядундан вичі саспалды вырланышын да тавыр, кольчымыз каражы. Она да дадып, уншын тавырып, сымақпачы виш фон. Майлы вғыт читтір Майлы вғыт тада егер нерен берзе житрі. Шавгуна совет партизанезем әмірне де манас Халық шарын бригадибе совет партизанезіне хиріштіні вермахт батальонне веші кайрах, кайрах Дирлевангер оберфюрер шарынчи СС эссс улыштарнычы. Куынде шивых вақытрақ херюлі жап жубышлана білдерчі. Тошманын планезіне тепленрек білес тезе Кальтенберг эсэсовецем батне теме жухутта кая-кая келчі. Пір кашхіне выл шәрбек штапри офицерзімбе Вуну пин марка выляса илнебе савынны эсэсвэтсем эшкі бұшларыш. Үзіршін мұқтанма адад. Фашистсем де булас шабыжу планне конратран бұдарзады марыш. Полк штабінче Турханов отряджебе адам Краковский батальоне кирле кирлі сведінізем бұқса шидернімін. Тебір ерхіне атакка бұшламалла. Пландырых СС полге хыйн сылдым фланкри иги батальонебе совет партизанизене шемірсе тықса, халық шәрін бригадыне пур енжен де шавырса де майыпен аргатса Тошман табынма хадерленнине білсен, Турханов ба Краковский пір бе шабышу планы бірге теплен калашса Шав куна партизанзем юнлы кун тезе ятпачыш. Шандалы кончух тышман авиацине ашкынма ирклерех бекех янгыр уярчы. Шилде жукчы, хевелде ирденбек хертмедыныннычы. Тăлхăр сихетре түрем леш енчи урамзембе твады тигр шерче третсе килни Везем Вәзем бырзан-бырзан чарын задырашы де, партизанзем енне снаряд хышын снаряды саташы. Танксен хүттебе автоматчиксем жупса бұрашы трен фашистсен теп вăйщев гарса килне курăнать. Тревога сигнале илтенсенех партизансем хăйсене малданах кăтартса хуны вырынсене тăрсату хрыште тышманба хириш пулма хатĕрленсе çитрĕç. Малдан валшанин роттен çапы жупышламалла. Бăйетсем чулчурт стеннисемпе кирпич кубаласатуны çүллü химесене шыдарса хатĕрлене, байницысенчен пыжал кепшесене кыларчыш. Вара шивхарса щитнне немшсемшине сасардык хура дыхлан шумыр çуматытынчче. Урам варрепе чупса килекен эсэсвецем партизансене ывш тубане шинчибекех лайық курынащы. Хыйсем вара немешсене пачах курынмащы. Куча курынман çарпа çапышма йывыр, сана пур енчен те теллесе перешші, хусым суккырбекех никамада персе Вутлы жумыр темеже минут хушинче хура мундир тохынны фашистсене шыр жумне чатры. Нумайышы хускалмазыры юн юхтар завырдашы. Чәррен юлнызем шивыхри хапхазымбе алксем батнелле хырымба жывашы. Анжақ партизан сен пуллизем вәзене чазах шыраза тупашы де лыпландарза вырттарашы. Ним думада жук Тұшман автоматчигізен вилнезембе суранланнызіне бірақсақ варзақ кайалла шаврынса тармалла бұлчы. Пехоттада ылза юлныне бұқмазыр танксем маллах керлеттерсе бұлчыш. Миныланы вырындан да візем ұнышлына хирцега иріште шаврага тюрем батне жевгарса шитріш. Тада виштывады шуртран иртсен візем партизан отряджы тыдаган обороны варрине шымырзе Анчақ кунда жерден чырмав зиксе тухры. Пәр шамрык партизан икіміш балкон шине чупсату хрыде, аялда мәжілдетсі бұраган танксем шине хөйтеллін вуд қыпса илеген шевек ябала тулдарны келенчесем Пір келенчі малдан бұраган тигр башны шине үксе арганса гайры. Шау самантрах хура хереслі танк шулымбақ хемленсе шунмадыдынчы. Танкиссем люга ушса жылын мағытланза пықрыште ұсы бұлмары. Партизансем візіне пурне де пожалдан пере-пере Тебір тигіре ша вырындан заирде шынчы. Анжақ шивықри қапқыран жұпсадуқны партизан ұн айне танға шымірмелі гранатты өтірі. Варавыл да вудхем сірбітсек шын мабушлары. Юнажар урамба келеген танксем телейлерек пұлжыш бұлмалла. Бензин толдарны кіленчізем візіне бұрса девес вырынне чул сарны шул жіне үксе шәмірілчіш. Гранаты ұвытны де пызық тумаре. тумары. гранаты танк танкпа юнашар үксе Тепри темжень танк иртсе кайзантин кірслетсе зірбінчі. Шапла холын браня ккерсе керсе бұданны тюреме тухсатăчĕçте, Байдиреков рот вырнашнна хĕрлĕ çурт стенисене фугаслы снаряд пере-пере çмерме тытăнчĕç. Шак вăхăтра партизансен пірден пір туппи эше тытăнчĕ. Васильев расчёчĕ хăйн ăçне аван білет, Игі танка стройран кыларма мӹнь пілік те снаряд кына кирлет вульчче. Пір танге экипажы бек сірбінзе ғайры, те принцылдым гусеницы тадылжы тада башни жаврынмей болжы. Шавынба партизанзем ұн батне хыюлынақ чупса бұрса, бензин запрыште вуд Малданхи кын манран немесем хызен ұлштар улштарчыш. Шур зехет тертмері болы. Түреме духаган орамзембе халық кіжілдетсе келіне көрінчі. Кунда пүрінжен ұтла херанымзембе Кашны урамри ушкынра сағалранда вишшіршін. Пырзан-пырзан візем тып чарынсадырашы де хор бағышқырашы. Таванзем, ан анвілерір, шак пәжік ачасене де бұлен хірхенземірчі. Вәзен хүттебе немішсем шивхарса келеші. Сылдымри урамра игі взвод. Сулахайынче пір ротран кайамар. Хыды шыртландарса яжы партизан зене тархнепе візем кашны фашиста вишшер хут вілерме хадыр. Анчах утса бұраган поляксене сейін думазыр, пір немеше де персе үгерме майшук. Совет партизанезем вара, мирлі халыға сейен дума пулдараймашы, мен вас. Волжанин боевой охранені бұданса да шері жұпса Ташман колонны лашсан, поляксене малла ертерсе ярда шере выртма хужыр вара тышмана пур енжен де шундарма дыдынар, приказ пачывал. Кәшек ере-ере тілмереген хирарымсем партизансем бұдансаданы жұртсем батне Пур Пурде шәре вырдыр хывыртырақ, хвартрах, ушы сасыба көшкірчі полякла білеген партизансенчен пірі. Урам рихалых пір самантырақ шыр жумнелып чынса выртпірі. Фашистсен поляк сене пыжал бе шаба-шаба ура жіне тұратма құтланса әлгіреймеріш. зән візіне урами енжен де автоматсембе пулеметсенжен Урза ғайны сөз сөсібітсем, бір вырдаған мазыр вырдаган хұшыне темі жі гранатты вітріш. Ундан қайылла шаврынса тарма бігенжіш. «Эй, Гитлер, еттізем!» кышкырчыш хышран партизанзем. Эзір хеш пыжалсыр шынсене тулама шеш паттыр. Хеш пыжаллы шарпатель булсан, кужакран дараган шыжы беге хыравжы. Калахах сире шнапс эштереші. Эзір шывішсе бұрын мадат тивішсер. Немешсем кушран чуғалзанах шыр жүмне лыпчынза выртна хирарымзембе ажабы жазем, ура жіне сікседірза, шивықри саланчыш малдан чималдан шереюксе юлны шар хадресіне пуштарчыш. Унтан тадах ташмана кетме тытынчыш. Табынуллы жабы жу искусствене білеген командир хэн жарне малалла күшса чырмандараган вырындан пырынса иртсе фланкран малладшы. Торханов отрядне хиріштараган СС полген командир де шапла дума бұлдарадшы. Анжақ, Рейнефарт еши каппайчык фюрерзем, Совет партизанезене ним врыннеде хуманныне кытардас тесе, хыйсен планне уштармарыш. Малдан хибекех тюреме тухакан иге урамба шәмірсе келме жұтларыш. Чынақты, партизансене шаралыба шулықма жүккене аван дуйрышында бізем. Шаванба артиллерибе авиация пушлыхесенчен пулышы уйтрыш. Кандырлайырцен хевеляныш енчен самолет моторы зәмкерліне елтінші. Выршыра пулса курна çынсем, бомбёшка мменниккенне лайых плеще. Хыжы бересем хұнықса да жидеші. Он пеккесем, чываш партизанесем хушинче те сахалмар болны. Анжақ çав кун хипек тискер бамбешкіна вӹсем те унчен курманчы. Юзагыр вон деген бомбардировщиксем вишшерін вишшерін вешсе келеші де, повстаньсем хула урамзем тіліне жетсен, аялла чыма-чыма шәршер килограмм йывырыш бомбызыне шіре бірағашы. Самолет шумынчай үрілсанақ бомбызем сигарызем бек шеш күрінашы. Аяллан забынымай хывырт пызықланашы де, бек пулзагаяшы. Хызем хылхана чурасла тискерін шығырашы, ундан шерет рынса арганса каяшы. Бомба жұрт тіріне үксен, шүлді құтсенчі, матча урайсем ведір шыдарса тұқса, аялды құда жидетте шыр чытретсе жұралады. Вара темейше шәр шул ларас ширіп шүртсем, күш хупса елечендені бек ижілсе анашы. Хышпер самолетчісем, термитлы бомбысем тұқсақ пір вғытрах темейже вырында ашы. Юнкерсем хышын штурмовиксем табынчыш. Візем шүрттірізіне кәшвеш бұрза шабын аспек айланса вəшсе дұғашы де, вак бомбызем дұғашы, тада тубызембе пулеметсен жән берзіқ варашы. урам урамсенче пір шүртта терістегіл ларза юлмары бұлі. Пәресем ишілсе анчыш, тепризем тедем езірланса шунашы. Анчақ фашистсем күн бата шырлақмарыш. Самолетсем хызен тискері жізіне туза бідерзінех, тәдім жолы майне бұлыны хула кварталізем жіне шур зігет хуши снаряд минызем бірақсады жүш. Пыратха тышман разведки партизансен теп вайзем үштадын не білеймен. Шаванба бомбызем де, снарядсембе минызем де тюрем леш енжи урамсыне ларақтығын жүш. Арт подготовка бітсенех фашистсем шевғарза келіне көрінчі. Малда Фердинанд тезе ятпаны йывыр самоход кызем тубы кепшесене тысса межілдетсе бұрашы. Пуре вейші самоходка. Хулари шап жура візем танксен дженде хырушырақ. Ағалден мар боле візене вырындан вырына кушса жүреген крепішсем дезе ятпаны. Унын малды бронине херекпілік миллиметрлы снаряд шыдарза кереймеш. Ер тузақ вара чеш вара пызык сембе бере-бере, тембек лайық ширплетне позицисене де аргатсадық мабылдарать. Валжанин роттынчи партизанцем Фердинандсене немле сыдырдаты Хуршы Хурчы сембе, Васильев сержант расчёчен шабышмалла бульчы. Ме сана кученеш, шол витмеш тесе ан үпкелеш, мін бур шавна барат бұр, деть орудий командирі трофейлы туппа керслеттерзе артиллеристсем пиделста жабышрыш. Малданхи снарядах Фердинандын тубы кепшине бұрза дивре. Чынақта самоходка экипажне ку пызык сейнех тумаре. Анчах хуржы крепыжа стройран кыларчы. Шүлілі шеклене тубы кепши савыл шапны беге хытсаларчы. Тебір снаряд сылдым урамран тухны самоходка гусеницыне татры. Вара Люпер Фердинанд малла каяс вырынне пір вырында шаврын каласа тожде, тубы кепшіне чул шурт стены залып ланзаларчы. Юлашки самоходкына да темейші снаряд пырза тивре. Анчах куыншын стена жумне пырша сапны евр кына бульчы. Вұл чип чиберек тюреме тухры. Траншейзем урлымы жылдетсе ундан Васильев тупибе артиллери дуэлі бұшлары. Пір снаряд амбразуры байуна жарах стенана Партизан журылчы. Партизансен артиллеристчізем тругах нимдей ілтмі бүлчіш. Хвыртра хавырла, кышкырчы сержант. Юлдашысем хыйне илтменіне тавжырса, выл мен думалыне аллызембе Снаряд Снарядсем пәттіріш, аллызембе кыдартса хуравларе туба авырлагане. Шыбақшак самантра Фердинанд берзі яны снаряд амбразурран выргынса керсе шүрілчі. Артиллерисем бұрде шырей үкіріш. Анжақ кірбіч ванжы кебе тәдім сәрім сирілсен Васильев кына ура жинетыжы. Эзі шындерден. бірін ұрықту бұшук, Шабақта савынман васқа, Ал урам сывы чух сана санада каныш памып. Юнлы суржыкне сұрза мығырдатры виш фон. Ширімбелік снаряд нумай вғыт шабыш жидес шүкіне пәлнечі был. Тубыжыплансан, алла тебір худ пыжалдытса, е гранаты вытса жавышмалла буласыне де малдан ақшуда елінечі. Граната шихисем де қадірленечі. Кашны шығыра шар граната. Пуре виші шиғычы. Васильев візіне самоход кайне выргындарма жоғышланычы. Анчақ шыбақ шак самантра Фердинанд пулемет точкизем жілдетсе жылдетсе кайма бұшланыне курсан ран сиксе тухрре. Шук! тарықса гайры бұл. Пұрбірек тарза лаймын. Шак выл виші шиха көгірі жүмне пычыртаса, хый сымақ ход кайне ұткінчі. Кірс! сывлыжа щурчы хаватлы сазы. Вунигі граната пір жерде самоходка жінче снарадсем жын вайлы детонатор бульчы. Вара хуржы креппіш әжедідінні вулкан евір вудхем зірбітсе жун мабышлары. Шапла Васильев хыйде вилчі. Тошман самоход кегенде экипажы мінебех пәдерсе хучы партизанын патырла велеме юлдашзіне тада хватлырақ, хуюлырақ пулмачынчы, немешсене сехірлендерсе бірақжы. Пәрбірне курайман тұршманзем хушынче хаяр шабы жубышланса кайры. Эрехешсе үзірліне эссе світсем, шуғадузем да евіріне пықмазыр, сімсіррін табынса келеші. аг чибушта хизем Бадиреков фортне бұра-бұра кеме бұшларыш. Аялды хутри коридорзембе алзенче, ундан уйрым Казиматсенче юнлы шабыжу херсе кайры. Партизансем перудым да чагашын мар. Черезем тапми бул чынех алыран хеш пыжалав жертмеші. Кашны жыннын немеш пе жабышмалі кет. Еш ежақ шав, шурзеге чабышны хышын херлі журдын пірреміш хутне фашистсемді цейлчіш. Шабыжу шүлді худа хыбармалли пусма картлашкызем жынче херсе кайры міштем іштем шүлілі талбынсақ барашы, тепре партизансем візіне айылла хісі андарашы. Уйрымах піррәміш зуотри адыл улы бедезе ятпаны уба евер патвар партизан хыйн патырлығыбе балырсадычы. Тышман не вұл көгірінжен штык патирсе шүліллеші клетте, кузана вишфоншын тесе пусма карлыге урлы вдать. Шабыжу мінле бұныне Турханов күшіктерме зірдені бек сынасадычы. Эссе сібітсем иккімш хутри коридора бұрза керсен, вол контратакы бұжлама вғыт шетнене туйры. Халех табынмазан, тебір самантран кая булать, тері вылышыра. Вара сигнал бама хушы. Шав замантрах бадирека форчы тілінчен херлі ракетті шешсе хыбарчы. «Ура! Ура! Виват! Виват!» керлесе кайры сывлыш. Халық шәрін роттезем тюреме сылдым енжен, Валжанин партизан зем сулахай фланкран, Юлік ерце бұраган рабочизен зуочизембе самооборона отрядінчі поляксем юнажар урам жен шемерсе кечеш. Пір пожалда, пір автоматпа пулеметті ішсір юлмары. Шадырдаган, шартладаган, кірследеген сазызем пірле худшынса кайса болғылар жүш. Түреме кебірленіне немішсем хызіне пур енженде шавырза сүйсірішде чакма чакма бұшларыш. Ағы партизанзем візіне байдирекка форден жән хваласа жүш. Ағы түремде әсес свитсін жән тазалчы. Юнажар урамсенче шурт терсем хушинче те шапшу бітсе бырать. Немішсем малданах пожал бере-бере чакрыш. Ундан ним ергезір тармады Ку Ку чынчын бапрех. бірех. Дирливангерін каппайчык шарынче вастане бузарма бұшланыранба да он бекке бұлманчы. Тәттімленсе жітсен шап жу шаве шыпланчы. Тышманзен бір бірінжен уйрылчыш. Хызен позициезен батне немішсен пужызене усса даврынчыш. Партизанзембе халық шарын жылыны жызем окопсембе траншейзене трофейзем пуштарса, ташмана тип мұнжа кіртнішін савын сабырза кәчіш. Шабжу мінле Турханов ба, Краковский зірбушне тада тебіршін теплен сынасадачы. Ку Чернецкий полковник пульчы. Хыды кызыклан сабықсада жывыл, шивықри чергюдірренчен. Малдан хи тадык пыралар аттеші, мұғырдатыры Турханов эбе шухышланынчен остарах командир бульчемен. Анчахына немеш мерш пулсан, хам бітередіп. Пұрбірек евы манын пуладех.